your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose. But these here breaks rock your shoes and сайн байна уу? Манай өнөөдөр манад Color Sample-ийн болон Color Sample-ийн найз Нэй Нэй ашиг. Нэй Нэй. Нана Жамох, бөмбөрчин Жамох. А аргил гитарчин төгөлдөр. Сойл гитарчин. Хүслээ. Та нар ихтэй тэгэж яг бүр нэг хөгжмийн зэмсгээрээ ингэж тодорхойлогдох ер нь ямар үдэг вэ? Шал тэнэг үү. Бөмбөрчин зам бах. Гитарчин хин гэдэг шал. Дуучин тогтоо. Бид тийж хэлдэг. Эсвэл тийж сэтгэл хэлсээр хагаад юус нэгэн гоо. Гитар тоглодог нь би. Аа тийм дуулдаг нь дуулдаг нь. Аа тийм дуулдаг. Харин ер нь нэг сонин те. Яг та нар ер нь багасаа ер нь амар хөгжим яагаад юм гоё юм бэ? Тэ хөгжим одоо хөгжмөг бол яаж л бол яаж л хийж те. Би энэ контрсийнхантай яг нөө бэлтгэлийн байранд нь уржигдэр очлоо. Тэг яг утсан дээр хийсэн нэг бичлэгүүдийн сонсчихсан чаа тэр ингээ хөгжмгүй үедээ шууд ингээ тавчиг мавчгаар ингээ зүгээр өрөөнд байсан бүх юмараа тоглолоо те. Ая ая болгоцсон байлээ. Тэгээд би бол тэгэл тэр үед яг бодсон. Хөгжмөлөг хүмүүс ингээ те цаанаасаа нэг хөгжмөлөг хөгжим байхгүй байсан ч гэсэн хөгжмийг гаргаж ирдэг хүндэтгэхгүй шүү дээ. Энэ бол зөвөрл чөлөөтэй шүү дээ. Дагаад наа. Яг яг юу хөгжим тоглоход төрөхсөн бэ? Аа шах тий. <laughs> Гэтэ ер нь энэ шалтгаангүй зөвөрл хөгжим таартай тий. Хайртайгаа ч мэдэхгүй нэг үзэн ч тоглоо. Төгөгийн хоолой нэг сайн бичигдэхгүй. Тэгээс энүүгээр ярьчихсан. Тэгээ ер нь яг энэ комедитэй бас жоохон амархан адилхан ч юм шиг тэгж санагдаад. Яг нэг тий. Одоо яг бидний үеийн залуучууд яг одоо ингээд сургууль мургуулаа төгсөөл яг ажил мэжилд ороод яг яг зарим 10 жилийнхаа зарим ингээд найзуудыг харангуут ингээд яг нэг яг өөдртэй ажил мэжил хийж байдаг тий. Мэд бол яг амар азтай шааж авахгүй. Яг энэгээр яг яваалах юм бол яваалах тий. Их жоохон ичих хэтэл. <coughs> Одоо манай color sample-гийнхаа аа юугаар явах гэж байна. Вагоноор Оросын холбооны улсын Владивосток хотод тэ Virox а Virox юунд явж байгаа? Наадам. Амьд төгжмийн наадам тэ. Virox өнгөрсөн жил яг механик явлаа. Тэгээ та хэд яажсан нь? Нэг асуусан уу? Би хэр байсан гэж байна механик. Нөө. Хонекиго. Аха. Яг тэр нөө сүүлийн альбомноос тоглосон бах те. Тэр э, микрофонтойгоо сайн яриа. За. Аа. Яриг яа. Тэр тай тайдах бас давтагдчихгүй бас аах. Гэтэ тэнд бол яг том том одууд очиж байгаа юм тий. Юу юу хийн инглээ. Мьюс мьюс ер нь олон нэр. Мьюс. Хөөх. Э? тэгэхээр сонсонгүй аа. On the go тоглох юм лээ. On the go. Magic Cool. Magic Cool-ийг сонсчихсан байна. Орсын амтлаг. Тэгэхээр энэ энэ бас зөв яг ингээд бас боломж байгаа хөөхгүй те яг Монголд Монголд хамтлаг байгаа ч гэсэн те ганцхан жилд ганцхан фестивал биш те яг дэлхийд даяар ингээд байнга фестивал болж байгаа ш те хамгийн гол нь яг Яаж энэ V-Rocksтай холбогдсон бэ? Танахаа. Нүг анима мөндийг DJ DJ лама хийчихээ. Аха. Бидэртэй аяа нэг хооронд. Бид ихч. Бид яа. Аа. Аа тийм. Аха. Тэр нөгөө аниме мөнд чинь бүжгэл бүжгийн индиантай бүжиг биш аа биш шүү дээ. Тэр чинь ойролцоо нэртэй юм лээ. Аа. <laughs> Тэр гэж бодоод байсан шүү дээ. Аа. Аа. А анима мундийг харин сонсч ирсэн байна. Хаана юу гэдэг лээ? Аха. А тийш дээ. Зүү зүү тэд аха. Өнгөрсөн жил механикийг тэгж холбож өгсөн тий бас. Ер нь ингээд ер нь дэлхийд таар ингээд яг тоглол явах бол боломж олоо юм тий. Одоо яг анх удаага гадаадын фестивал тоглож байна. Харин тий. Айгуу хэцүү. Юу хэцүү вэ? Хэцүү байлгүй. Яг ХМТ ярахтаа Монгол улсын нэр хүн нэрийг Монгол улсын Яа, битээ битээ тэгээ. Үгүй ихтэй тэр чинь э, хин хин тэгж хэлээд байгаа. Хин тэгж хэлээд байгаа. Үгүй ээ зөв хүмүүс юм тэгээд тэгэнгүүт л тийм үү. Айгуу сайн Монгол улсын нэр хүнд чи айгуу хүнд юм бэлээ. Нуруунд дээр ингээд дарчаал хэцүү байна. <laughs> Яг хатаа ингээд бүгтийгэл явж байна. Плейтэм дээр тоглож хат ер нь амар гоё ер нь амар фан харагдсан яг тэр тэр аюугаараа л явж хат болно шүү тий. Чөлөөтэй зөөр тайзан дээр яг яг л бүр бүх юм аа чөлөөтэй тий. Ер нь аюугаа мэдж байгаа ч гэсэн яг л нэг нэг тийм тайван ч юм уу тий. Тэр нэг тийм тийм байдлаар тоглол гоё хаа юм тий. Гэтэ гэтэ энэ бодлог тий энэ бодол нөлөөл э, нөлөөлж байгаа хэцүү. Яг нэг тэмцээн оролдоод орох гэж байгаа юм шиг гэж бодоод очих юм бол. Тий. Аа Үгүй. Яг хөтэ бод яг бодож байгаа нь тэгэл зүгээр л тээ тий. Гэтэ бүр амар өөртөө ихтгэлтэй тэ байж майвал бас сонь штэ. Яг нэг тийм амар хитрхи өөртөө ихтгэлтэй байдал бас байдаг штэ тий. Тийм биш байсан бас юм жоохон айдастай байсан дээр л дээ. Юу юунд ч гэсэн. Би бүр би яг Mongolia's Got Talent яг орохтой бүр амар ихтгэлтэй шага очицсан байхгүй юу? Тийм. Тэгэл бүр хитрхи юм яг жоохон айцтай яг яах вэ гэж байнгын юмаа бэлдчихтэй. Яг юм материалаа байнгын сайжруулах тал дээр ингэж яг айжтай тэгж бодож байхгүй зүгээр жоохон айжлаас л та гэтээ бас та яг гайгүй чадчих واخ гэж бодож байгаа. Инээлгч юм шиг санагдаж байгаа. Яг өчигдөр нь яг амар инээлгсэн байхгүй яг тэр тайлантад орох юм. Тэгснээр бас та яг тэрийг шаая гэл гараа шаасч бүр шал өөр шас. Хүн болгоно гэхдээ өөр л дөө тий хөгжим бол ихтэй ол яг энэ юугаас бол хамаагүй манитээс бол хамаагүй өргөн цар үрээтэй дэлхийд те ямар ч юм тэгэл ойлгох шүү дээ хөгжмийг тэгэхээр та их хацтай шүү ашиг юу юу гэх гээд байгаа гэхээр зөв би миний мөрөдөл бол хөгжимчин болох ааш те гой амар би мөрөддөг гой хоолойтой байсан ч олоосан баста хамт амар шидэг хамтлагуудыгаа дуурайж ганцаараа гэртээ толны өмнө бүжгэлж мжиглээ шээ. Яг тэгж шааж баглаа. Тэгэн тэгнэ гэж бодлоо. Дааш хоолоо гэж шсэн. Тэгээ сая одоо авиаслык монголчууд дараа суух шаачлаа. За тэгээд юу юу ярьж гарч эхэлнэ тий. 9 сараас гарна. Би уул нь ярих сүлдээ ямар ч юм сошиал нэтворк мэтворк гэхдээ 9 сараар 9 сараар fuck it. Шатаг үзээрэй. Угаасаа фейлд зөө. Тий. Тэр л тэрийг л хийчих. Гоёх Аа. Гэтэ яг үү. Аа. Тэгээ хүмүүс бүр амар хүмүүс. Аа. Гот тайлбар үзэж. Аа, э, суг гэж л бодож шүү дээ. Аа. Микрофон руугаа сар юм. Яг нүүрл амрууга толго. Годож яг хоёр хуваагч. Энэ хөгжимчийн хүмүүс ерөөсөө микрофон руу ерөөсөө ярьч. Тэ. Ярихгүй маа. Тогтон бол бас орилж өгнө. <laughs> Замуух бол те бүр микрофон ааш цэжэн дээрээ тавьж байгаа. Нэг те. Юу ярьчлаасаа юу та. Аа тий. Got talent. Гэтэ анханасаа тийм шоунд орсон жоохон тэнэгч юм шиг. Тэнэгч юм шиг. Тэ нэг хүмүүс хүмүүст нэг шүүхтэх гэж орж марвал те. Яг орчин шаацсан л та. Тэгээ дээрэс нь том тайзан дээр гарснаа шууд сандраа шассан. Тэгэл сандрангууд чинь шууд ингээ хүн өөртөө ихтгэлгүй байхаар ч бас хинч итгэхгүй шүү дээ тий. Үзэж байгаа хүн энэ уусаа айж нэгэл шууд тэр нь мэдгэчихэж байгаа юм чинь. Яаж яхад яриа яриа болохоор шууд амар имзэг байдаг юм байна. Дандаа яг дандаа яг шинээр ярд. Яг ярддаг болохоор тий. Яг өөр хүмүүст өгчм болохоор тэгэл тэгэл тоглолч тий. Дунд нь нэг гайг шүү дээ. Шууд тоглолол явчихна. Яг тэр нөө юу нь болохоор арай арай анхаарлыг нь илүү шаарддаг л та. Ялангуяа монголчуудын харцны өмнөөс яг ярьж эхлэв. Аа ста. Хүлээлттэй харцтай тийм. Тий. Баргийн өмнө. Тий нэг тийм э, энэ муу одоо яах нь гэсэн жоохон тийм юуны амар тийм хамгаалттай хамгаал тий нэг <laughs> ямар их юм тий хүмүүсийг өөрсөө төлгсөн ашиг. Энийг энийг бол ер нь эвдэх хэрэгтэй л тий. Монголын одоо Ер нь бол нийгэм бидний зөвөр амьдарч байгаа нийгэм л ер нь л яг тийм мэдрэмж өгдөг өстэй. Нэг л хаагтмал нэг тийм боогтмал ч юм шиг те. Яг яг ямар оронд ч амьдраад байгаа юм те. Уул нь ингээл яг өөртөөхөө оронд гоё л амьдрах хэрэгтэй өстэй те. Тэгж яах чаа ер нь гэхдээ яг энийг бол яг те колор самтлаг шиг юм одоо хамтлагууд ер нь л урлагаар л ер нь хүмүүсийг хүмүүжүүлнэ шүү дээ. Тийм болохоор бас яг нөө Америкт Америкт яг нөгөө 60-аад онд яг амар юм уу шаагаал хүмүүс чинь LSD шааж магаал те Хендрикс Мендрикс яг нэг нэг хэсэг бүр хөгжим бүр амар болсон штэ те Битлс эднэр сонир бүр шууд илий болж маллаа те нэг тэгэхэд бол бүр яг бүр дэлхийн хүмүүсийн бүр оюун санааны өөрчлөлт хийсэн байсан тэгж ярьдаг л штэ Тэр шиг одоо энийг Монголын нэг юм жоох нэг юм нэг те нэг бачимтмал байдалтай гэдэг те нэг л машин барьж авах ч гэсэн тэгэл гадуур алхаж авах ч гэсэн Америкт шал өөр шааж амч ингээд хин ч ингээд годомжинд тэнэгцсэн ингээд нэг хүмүүс тоож мах нэг амар тэгээ нэг харж марж нэг монголчууд тэгдэж штэ тэ нэг хүн нэг өөр уцалсан байнгут л эсвэл нэг хүн нэг одоо нэг өөрөөхороо ингээд тэ байж байнгут шууд амар бүгд харж мараал тэ шүүмжилдэг юм таад юу гадаад амьдэрж илүү амьдэрж байгаагүй тэ Тэгээ нэг э, жоохон нэг би ч гэсэн их амжирч байгааг үлдээ гэж байна. Дээд дээдлэн нэг 30 үгүй 3 3 сар болчихсон гэж. Замуу хаан амжирчсэн юм. Би юу? Орсод биш. За загшаа. Тэгэхээр яг ярьсдах шиг шаачдаг тийм хэвээр. Яах вэ гэчээ. Аа, стэн манай энэ миксер ямар тэнийг юм микрофон таад дээсэн үү? Загчдаг байж тээ. За яах вэ? За. Спарта. Спарта. Энэ хөгжим хөгжмөр ер нь Сайн сайхан. Тийм. Ер нь э, залуучуудыг л ер нь сэрэх хөгжмөр их нөлөөлөх болохоор тийм болохоор та идэх чухал юм хийж байгаа шүү. Бити бити бууж өгөөрэй за. Хөгжмөөс бити болоорой за. Зүгээр л зүгээр л бити хөгжим ихэ болоорой. Тэрийг л тэрийг л хүсье. Яг нэг тийм нэг бас нэг таньдаг нэг хүмүүс үүдэх хамтлаг хамтлаг байж байгаа. Play timeд орж марж байгаа л тэгээ болцсон. Тэгэл одоо нэг зүгээр нэг банкны тейлер мэлэр хийгээ шаа тий. Юу хийгээ шаад байгаа юм тий. Банкны тейлер хийх гэж төрсөн юм аашин. Тэний юм шиг юм хийгээ шаа. Хөгжмөө гой тоглоо тий. Хамгийн гол нь яг өөрийнхөө юуг л олох хэрэгтэй юм шиг тий. Өөрийнхөө өнгө айс гэдэг нь тий. Өөрийн стил одоо юу гэдэг чинь тий. Аа зүгээр зүгээр. Арай микрофон дээр хөтлөж. Хамаг хамаг. Юу хамаг штэ. Тий. Зүгээр. Хүслээ сайн юм хэлчихсэн аа. Юу юу юу нэлээ. Ер нь <coughs> хөгжим хөгжмөөсөө ер нь ингээд тэгээ хөгжмөө хаяхгүй байх тухай. Ер нь та юу гэж бодож байна? Жамх хөгжмөө ер нь хаяхгүй гэж бодож байна. Шаал та. Яг тэр хамтлагийг тэгдэгс хамтлагийн хөгжмөд бид нар яг угаасаа одохгүй хөгжмөө хайн маяг гэж. Тий. Тэгсэр хайцсан байдаг шээ. Тэгснэ нэг дараа нэг годамжинтай харалцсан чинь сонио ажил хийж байгаа. Яг тэр нэг хүн бүрийн л нэг юу бах туу хуу хүний л юм л байна. Зарим нь яг нэг шантарчсан юм билүү тийм. Яг бас эрсдэлтэйгээ явж бас эрсдэлтэй шүү дээ. Одоо яг бодоод үзэх. Юу ч үгүй хоцор биш л. Тэгээ ахна нэг ахнар өйд штэ зөө агчим агчим болоо шаацсан тий. Шүд мэдгүй болоо шаацсан тий. Тэр хүмүүс жаахан дээр тэр шиг ийм бодож явсан байх. Ийм бод Үгүй ээ, тэд нэр арай зур яг жоохон мянууд юм шүү. Уус яг байгалийн шал тий мягараа шаагаал тэгэл мягараа дууссан юм шүү тий. Факара эргээ шатсан шүү. Яа биш хүмүүс байсан баха. Аа тэгээд яг нөгөө юунд бас нөгөө нэг амьдралтаа дарагдцсан. Нөгөө юу л вэ хаана нэг тий сондор юм ш. Нэг дээр яг социализмын үед яг амар багш байсан амар эрдэмтэй байсан хүн дараа нөлөө зах зээлийн үед зур багшийн дэд дээр яг байдаг нэг тийм сонио хүн болж болцоо. Багшин дэдийн нэг буудлын дээр нэждэг ч хэлээд нэг годамшны хүн болж болно шээ. Тийм хүмүүс бас байд юм шиг л те. Зах зээлийн шуурганд шууд хөлөө олж чадаагүй. Тэгээ нэг их гэж. Гинт ингээ бүх юм нь улсаасаа, бүх ажил мэл бүх юм нь улсаасаа ингээл те. Бүх юм нь бэлэн байсан байгаа шүү те. Бүх юм улс өөрөө өөрийгөө яадаг гэдэг тийм л биш те. Гэтэ хамгийн хамгийн тэнэг юм нь бүгд бистэ нэг юм идэг те. Зүгээр тэр би чамд хайртай тэр ангиараа төгсснөө шууд ангиараа гутлын хөлдөр шааждаг шээ. 10 жилээ төгсөв. Амьдрал нь зүгээр л тийм шээс те зүгээр. За одоо ингэж насараа гутл тэргээр шууд ингээл автоматар төлөвлөдөл тэрийг нь хийлгдэг те. Ажилчин анги шаац те зүгээр. Тийм боломжч үүдгүй шээ. Мэд ихтэй яг тэр үед амьдарч үзэх болохоор мэдгүй боллоо. Тийм. Мэд бол яг л зэгцтэй л яг л 90-р оны. Тэднэртэйгээ найзлаа л зөвхөн тэднэртэйгээ байж байгаа л хүл. Өөр мэдээ танилцахгүй гэж. Тийм тий. Яг гуталчны замаараа яваал тэгсэр байгаа л яг өөсөө хэвтвэртэй гараад. Төрхөөсөө тийм л хүмүүс үйдэг гэж бодсон. Дараа тунд баруун нав хий шастай. Гутал хийгээл. Тэгэд бол яг хамтлаг мамтлаг хүртэл баг уусах байдаг гэсэн үстэй. Тий. Тийм баха тийм. Тэг чинь нэг кино минь соёл эрдэнэ хамтлаг гэдэг чинь тий. Кино минь ихтэй шүү. За одоо team сэлжтэй team кино дараа нь үзэхдээ бүгдийг шалгаж малгай. Аха. Нөгөө нэг комиссар хүлээж авч байгаа гаргаж магадгүй. Аха. Одоо яг э, урлагийн тий сэтгэлгээний утга мангыг сонсож байгаа гаргадаг байсан л тий. Арай л дарангуул юм байсан юм байна. дарангуул байгаа гэсэн бол ямар өгч байсан бол тий. Хөгжөөд болох байсан бол Тийм шүү дээ. Одоо би яг Америкт очиход яг тийг санагцсан. Хөгшин хүмүүс нь хүртэл ингээд юм амар чөлөөтэй заяа. Тэгэхээр манай хөгшин хүмүүс чинь яг тийм чөлөөтэй биш байдаг шүү дээ. Яг социализм үе болохоор тий. Бид нар болохоор анханасаа хөгшин хүмүүсүүд анханасаа л капитализм байсан болохоор хөгшчүүд нь ч гэсэн алиалж байлаа л шагаа. Тэнг тэнэг юм шааж тий. Яг тийм амар зүгээр амар чөлөөтэй тийм үеэс яг одоо тэр хүмүүс чинь бараг яг 60 70 онд амар амьдэрчсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Яг нөө хиппи үе юм үед тий. <laughs> Гэтэ яг Америк даяараа бас бичлээсэн юм шиг үл л дээ. Гэтэл яг тэрнээс болж ингээд тэр тэр үеэр үед гарч ирсэн хамтлаг одоо тий тэр үеэс бас гарч ирсэн юм комеди комедиануд бас байгаа даахгүй. Тэд нар бас ингээд яг одоо ер нь л амар нөлөөлсөн яг тэрнээс цаашаа бүр ингээд яг тэднэрээс ингээд шууд нөлөөлөд нөлөөлөд явц явцсан. Тэгэхэд амар шууд зүгээр чөлөөтэй шаасан байгаас тий. Зүгээр оюун санааны чөлөө энэ яг чөлөөтэй байдлыг яахын тулд хүн нэрээ зүгээр л арх угаал зүгээр ингээл те «Э» гэж зүгээр ингээл зомби шиг амьдрах юм бол эзэн ш тийм чөлөөтэй шаахгүй хаа. Зүгээр яг хаяа ингээд нөө би телевизд ажилладаг багт. Телевизд ажилладаг багт ер нь ер нь жоохон тийм хөөс. Ингээл дан арх удаг тэгэл Үгүй яг LSD л хэрэглэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгжиж бас яг одоо нөө нэг нөө мөөг өгд штэ. Мөөг эднэр чинь бүр Дэр үесээ яг бүр яг бөө мөөнөр хэргэлдэг байсан. Одоо л хууль бас олцоод байгаа биш бас тий. Зүгээр яг юу юунд юу гэнэ? Хөвсгөлтөө. Цаатан а тий. Цаатан гудуу. Монголын цаатан гудуу. За тэгвэл хөвсгөл явна. Би юу сонсч байсан нэг тэр нөө одоо ингээд Санта Клаусын тэр нөө домог байна шүү дээ. Одоо тэгээ улаан цагаан хувцастай нисдэг одоо нөгөө нэг тий цаа буух штэ тэр чинь рейндир гэ тий цаа буух хөлгөлсөн тийм юм тэр чинь яг нөгөө юуны юунаас гаралтай гэдэг гэдэг юм штэ цаатан годоос ер нь бид нар тэгдэг нэ цаа буух нь яг нөгөө нэг Оросын нэг хортой гэдэг юм уу гэдэг штэ цагаан толбонуудтай улаан нэг тийм үг хортой гэдэг тэр чинь яг хортой биш юм билээ зүгээр нөгөө бөөм өөнөр яг тэгэж нөө тий өөр одоо оюун санааны өөр юунд үйлзэлд очихын тулд хэрэгэлдэг. Тийм болохоор нэгэж хорих гэж тэгсэн юм байна л да. Хориотой болох гэж те хортой мортой гэд. Тэгээд яг тэрийн зүгээр нөө цаа буг нь амар идэх дуртай гэсэн. Яг тэр мөгийг тэгээд идээд тэнгуүтэ шээдэг гинэ. Шээсийн цаа бугныхаа шээсийг уугаад тэнгуү тэр ягаад ч юм шээсийг уухаар илүү одоо өвчлөлт юм яа те. Тэр шээсийг уугаад тэгээд тэр хүн ингээд те ингээд амар шууд ингээл манраалтай шууд одоо ямар ч үгүй мэдгүй үзэж байгаа болохоор яг ингээл тэнгуут тэр хүн бас шээнгүй тэр хүнийг тэр хүнийхэн шээсийн дахиад дуунгод бас яг адилхан ингээд эффект нь бэж идэг гэдэг байна. Бүр 10 хүн ингээд доошоо гээд яг ингээд шээсэн шээсэн нь явсараа тэгсэн ч гэсэн эффект нь байдаг бүр тэгэж тэгээд нөгөө тэр Санта Клаусын юу ч болохоор Санта Клаус болохоор яг тэр цагаан мөөг нь өдр гээд тэгээ тэгээ яг нөгөө цагаан тэр тэр нөгөө улаан цагаан мөөг нь болохоор яг одоо ёлкны мод шүү дээ тэгээ яг тэр модны дор ургадсан гинэ. Тэгээд яг ер нь энэ бүх домог нь болохоор зүгээр юм хүн яг одоо те мансуур чад ч юм уу те тэр мөгийг хэрглэжээд шээс уучаад тэг ингээ нөө цаа богнуудаа нисэж ин нисэж ин Санта Клаус тэгж харсан гэж яг яриад дим лээ. Яг тэр дээр үеийн бүр 1800 оны тэр те Крисмасын тэр юм мун дээр бол тэр захианы зураг мураг посткартны зургнууд эд штэ те. Тэрэн дээр дандаа яг тийм шатсан. Мөөгнийх нь хажууд жижиг ээлмэлфүүд ингээ шатсан тийм. Энийг бол яг дээр үесээ яг нөө Европт христийн шашин эднэр байхгүй байх төртөл Европод яг тэр Европч бас яг тийм цагаан арьстай хүмүүс ч бас жоохон байгальтайгаа ойрхон олон бурхан морхон шүтдэг жоохон тийм бөөгийн маягийн байсан юм байлээ. Христэс өмнө тийм Европоос өмнө э, Христэс өмнө Христийн шашин чинь дэлгэрэл шууд нөгөө одоо тий нөгөө одоо бөө удган удган шиг одоо монголоор бол бөө шүү дээ тий. Европынхаа тэр бөөнүүдийг шууд одоо шулуум гэлтэй амар алж малдаг Тийм байсан байна л та. Тэгээд тэгээд тэгж ер нь одоо христийн шашны гол одоо нөө гол одоо мансуур болох бодис нь бол одоо алкогол واخхой. Дандаа вино ууд штэ. Христийнхэн дандаа вино уудахгүй. Тэг ер нь бусад өөр шүтлэгтэн мүтлэгтэнний тэр мөөг зөөх те одоо юу ч байдгийг канабис ч юм уу те тэр мэрийг бол бүгдийг нь одоо анхнаас амар хордог байсан. Тэгэл тэрийг татчих юм бол ч юм уу те тэрийг хэрэгжилчих юм бол одоо бидний юмд итгэхгүй гэж айсантай олж амар хордог ч юм уу тийм хэргэлдэг хүмүүсүүдийг шууд цаазалдаг ч юм уу бүр дээр үесээ тийм эсэм билээ тэгээд энд яг тэгж байгаад яг Америкт болохоор яг 1960 он яг 50 80 оны үед яг тэр юунуудыг одоо тийм Америкийн индианчууд эдгээр хэргэлдэг байсан яг тэр юунуудыг Харвардын бүр эрдэмтэн цагаан арьстай тийм хүмүүс лабораторийн аргаар ингээд синтетик аргаар гаргаж аваад тэрийг ингээд яаж байгаа тэгээд бүр LSD эдгээр чинь LSD чинь гэдэг нөө Швейцараас л гаралтай юм лээ л дээ. Зүгээр яг тийм шинэ юм бүтээх гэж байгаа л гаргаж аваад тэр нь гаран дээр нь тусцсан чинь шууд гэртээ арьж ах замдаа шууд амар ингээд бүр шууд амар өөр ертөнд шиг шааж байгаа бүр хизээш амьдралтаа харж байгаагүй юм шааж байгаа. Тэгээд тэр нь LSD байсан гэж л. Тэгээд тэр нь шууд Америкт жагаал хүмүүс шууд LSD-г анх ерөөсөө Америкийн засгийн газар дээр мэдэхгүй. Тэгээд тийм эрхчлөөтэй үед нээр хэрэг хүмүүс дээр яадаг гэсэн туршиж үзчих мүзээ судалгаа хийж мэгэл те. Тэгээ энэ ингээд юм уунд их сайн юм байна. Цэргүүд дээр анх туршиж мэрсэн чинь нэг тийм дээр юмшлэг гэдэг чинь те. British Troops on LSD гэдэг тийм англи цэргүүд ингээ LSD хэрэглэсэн. Цэргүүд дээр одоо LSD хэрэглүүл юу болох вэ гэсэн чинь нөөдлөн зөөр байлт байлтахарын даалгавар гэсэн юм л да. За тийш очиод тэрийг эзлэх гэсэн чинь нөөдлөн явчихсанаа замдаа буу муугаа хайснаа инээлдэж юм нээлдээд мод тэрж өрөөш байгаа заа. Хоорондоо <laughs> инээлж байна. Газар өнхөрч өнхөрөд. Тэгэж ингээ бүр ерөөсөө энэ бол ямар ч байлдах чадваргүй болгохдаг юм бол. Тэгээ яжсан чаг Харвардын хэдийн эрдэмтэд яг тэр LSD-г өөртөө хэрглэж мэрэглээ заяа. Тэгэж ингээ хүмүүстэй хэрглэж мэрэглэж хагаад тэнгуүтээ шууд э, засгийн газрыг амар шөөмжлж хүмүүсэл те. Энэ бол юу биш биш. Тэгэл тэрийн шууд тэгэл амар судалгаа хийгээл газар аваад ирсэн ч шууд хориотой олгоол Америкийн засгийн газар шууд тэгэл Нүүбэр нүүбийг дэлхийд даяар шууд нүүби нэг юу гаргаад нүүб гişүүн улсууд бүгдээрээ мөрдөх хэрэгтэй гэл. Тэгэл тэрэн дунд нь Монгол байгаа те. Яг одоо Монголын юуны одоо энэ харт амхны хуульч гэсэн яг нүүбийн юу мөрддөг штэ. Яг Америк Америкээс олоод ингээд бүр шууд бүх юм ингээ хаагаа шатсан байхгүй. Тийм тэгэл ер нь тэгэл гэтээ тэр бол яг тэрнээс болж өгсөн хүний тоо моол те. Архины хажууд бол арх тамхитай зүгээр л одоо ингээд архийг бол баг арга шүтдэг үстэй те монголчууд эдэний дээж мэж дох мохондоо шааж байгаа те тэгснэ машина барьж авч хүн өгч мөхөж байгаа те тийм баг чин тэрнээс э, яг тийм л те ягшах би юу ярьчлаа хаста бүр амар уутаа ярьчлаа <coughs> гэхдээ юм ойлгоо э, э, нэг талаар бас те жоохон ярьж яах нь зүгээр л гэж бодсон шүү дээ аа Тэгээ ер нь ярьж л байдаг. Тэгээл ер нь Хүмүүс ер нь мэдчихвэл зүгээр шүү дээ. Бас мэдгүй хүмүүс байл те. Би нэг бүгдийг нь тэгэл Википедиа мэд э, бичлэг мэдлэг үзэл. Яасан л та. Ер нь англи хэлний бас их амар чухал юм лээ. Нэг бас зөвөр э, санааны тийм мэдлэг биш ингээ олж авсан мэдлэг юм уу те Википедиа дээрээс. Тийм энэ ч зөвөр тийм үгүй би зөвөр шоо зохиож яриаг штэ. Унсан унсан сонсон юм аа э, яасан штэ зохиож ярихгүй штэ гэх шиг. Яг тэр тийм зөөр тэр дом а тэр дом тийм домгийн талаар би яг уншчихсан байхгүй яг тэр одоо энэ тэр Санта Клаус Крисмсийн энэ яг энэ юу тэрнээс гаралтай байж магадгүй би зүгээр нөө Magic Mushroom гэдгээр YouTube-ээр хайж байгаа л тэгж байгаа л олсон юм л та. Тэгээ Magic Mushroom-г хайгаар бас юм мөөгнүүд Монголд бас ургахт юм билээ гэж. <laughs> Жигчтэй ойд ургаж исэн. Гэтэ зүгээр өхрийн баасан дээр амар жоохон яг хойд өмнөд Америк Америк тэр ширэнгөө хойд ургадаг шиг тийм том биш ч гэсэн тий. Жижиг ургаж идэм билээ. Гэтэ энийг бас ингээл хорж морих нь бас жоо утгагүй юм шиг надаас. А мэдгүй. Гэтэ би яг өхрийн баасан дээр ургадаг гэсэн тэгээд нэг юм аа ер нь жоохон шардсан өнгөтэй, алтлаг шардсан өнгөтэй. Юм нарийнхан юутай аа юу гэдгүүлээ. Нарийнхан юм иштэй. Тэгээд юм унжгардуу юм малгайтай гэж байна. Тийм мөөг байгаа тааралт бол хатааж агаад идэрээ гэж байна. Гэтэ энэ бол Монгол улсын хуулийг зөрчсөн хэрэг болох байх гэж байна. Тэмэг болоо. Э? Тэнгэр газрыг холбож штэ. Тэмүүгийн бой өгч байгаа октод нэрээ дээш харангууд нэг жанраас шиг шадлах те. За за. Гандан тэгчлэн ашиг. Аа тэмүүгээ чи одоо бараг 2 м 30 лөө. Тэгээ өндөр гонгор гэдэг хүн бүр амар өндөр байсан юм л те. Бараг 2 м хэд байсан юм. Өндөр гонгор юм биш те. Удмынхан тэр атсан манай нэг ангихгүй юу. Тэрийг баян хэлж шат гэсэн чинь амар намхан. Анчиг нь өндөр гонгорын удам гэсэн шүү дээ. Тийм намхан гэж ярьдаг шүү. Чи юм шүү гэж яхаа. Өндөр гонгор. Нууц өгтөн. Нууц өгтөн. Ярилтай. Гэтэ энэ Яв мэнгийг хятадууд зүгээр зохион бүтээсэн юм байл шүү дээ. Зүгээр хятадын зөө хамгийн шилдэг эмхтэй сагсч хамгийн шилдэг эрэгтэй сагсчныг олонгуудаа зүгээр тий бараг л хэлтүүлээд дундаас нь яв мэн гарч ирсэн мэт л шүү дээ. Тийм. Хятадууд бүр тамирчдыг зүгээр бил амар бэлддэг шээс тий. Тэнгүүтэйг NBA зүтгүүлж мөтлөө <laughs> нөгөө <laughs> бараг хэлтүүлсэн байгаа шүү дээ тий. Яг сайн шууд нөгөө нэг Тэр угшлын азраг гэдэг шиг те. Тэр шиг шаацсан хэвээр. Одоо Монголд бас тэгмээр юм те. Төвшин баяр аваргыг одоо гүндэгмаа штэ. Тэр чинь цагаан батар шиг лөө. Тийм штэ те. Гүндэгмаа цагаан батар байна штэ. Аль хэдийн ген нь бол амар ген юм байна те. Та нарын генд юу нэг итгэдэг үү? Ер нь хүн гений нөлөөнд итгэдэг үү? Тий. Удмын нөлөөнд ашиг. Хүн одоо Гэн үү? Хичээл зүтгэл вэж л байлаа. Танаасаа нэг тийм э, амжилттай хүмүүс хүмүүс эдэргээ шахалж. Гэн яг байд юм аа. Гэн яг байдаг л та тий яалтчихгаа. Тэгээд цаашаа ингэ сонсоод байгаа гот яг адилхан байж л байд тий. Гэн үү? Ээж аваахаа бас юм уу тий. Тэгээ яг яг хүн болгоны яг яг одоо доторх энэ одоо манидийн тарих одоо компьютер гэж бодох юм бол яг одоо бидний оюун ухаан бол яг одоо програм шүү дээ тий софтвер нь хүн болгоны софтвер нь яг ингээд тэгээ одоо би чинь одоо хүслэнгийн яг нүдээр ингээд тий хүслэнгийн тарихаар нэг харж үзмээр байгаа байхгүй тий зүгээр яг зарим одоо чинь энэ өнг яг яг надад ийм харагдаж байгаа ч гэсэн хүслэнд өөр харагдаж магадгүй шүү дээ хүн болгонд бүх юм өөр гэж магадгүй шүү дээ яг одоо цэнхэр гэдэг үгээг зүгээр яг тий яг үндэ одоо өөр хүнд яг улаан өнгийн харагддаг мөртлөө зүгээр цэнхэр гэд нэрлэлдсэн болохоор тий яг хотлайг тэр өнгийг харангуй цэнхэр гээл тий тийм ч юм эсвэл санам байдаг хаас ямар байд юм бла би одоо хүүхдтэй болоод яг тэр их бод тий удмын юм бол яг яг байд юм блэ би одоо ер нь гэхдээ яг нэг нуугүй хэлэхэд штэ яг аль болох дээр үуч ингээд хүмүүс чинь яг одоо тэ нэг сарамгчин шиг бах та. Ингээл няраа эндэлт мэндэлт тедэр чи амар хөөс шүү дээ тэ. Бараг хоёр хүүхэд болгоны нэг нь хүүхдэх тэ. Тэгэл тийм тийм юм чи аль болох олон хүүхэдтэй олон олон өөр хүнтэй тэ. Тэгжээж яг өөрийнхөө үр удмыг дамжуулдаг ч юм уу тэ. Тэгэл тэр дундаас нь ялгар шалгуурл гардаг. Тэгээ одоо ганцхан нэг юм одоо хүнтэй яадаг ч юм те. Тим яг систем бүр цаанаас систем шаацсан байна шүү дээ. Одоо хүн өөр хүнтэй одоо тий нэг их нэртэй бол зөвхөн их нэртэйгээ унтах хэрэгтэй гэдэг тий. Тэр болохоор амар байгалийн эсрэг байгаа тоххой. Нэрэ байгалийн эсрэг хоёр хүн хайртай байж болдог байхгүй тий. Яг гэхдээ яг яг адилхан хэмжээгээр бол биш ахал та тий. Яг яг тий. Гэтэ гэтэ зүгээр биш тий. Энэ Хоёр их нэртэй байх бол энэ бол зүгээр санаа шүү дээ. Бид нар бол зүгээр санаа ярилцж байгаа те. Гэтэ энэ яг дээр үесээ яг дээр үесээ яг энэ хүний эрэгтэй хүний одоо нөө би энэ те аль болох олон хүнтэй байх гэж байгаа. Би энийг ер нь амар олон удаа ярьдсан байна. За байлээ гэж байгаа. Яг бодоодсэн чинь нэг нэвтрүүлгээрээ мангар олон удаа бүр сонсож байгаа хүмүүс одоо зайл зэл нөөлдгөө ярьж байна гэж. Би нэг бас сонсон л доо интернетээс ашиг. Дээр байсан. А? Ямар олон нэг сэдвээр олон ярьдаг. Тэгж бодож иж магадгүй хөхтэй. Тэгж бодохгүй ч иж магадгүй гэлээ. Хүний юу бодож байгааг би одоо яаж бодох вэ гэдэг шиг. Би өөрөөр л бодож байна. Гэтэ бас та нар яг яг ингээд бодохтой яг хаанахаар боддог вэ? Монголоор бодох уу? Монголоор л. Заримдаа бол гэхдээ юуж бодогдохгүй байх лээ. Ямар хэлээр юу бодоод байгаа мэдчихвэ. Зүгээр нэг зураг нэгтэй видео шиг те толгоон дотор төсөөлдөг. Төсөөлнө шүү дээ. Угаасаа бүгдийг видеотоо зүг явж яадаг өстэй те. Бүх тусламжууд нь. Гэтэ ингээ бүр сүлд яг хараад тахад нэг тийм нэг л булангартай болцсон юм шиг те. Дурсамжууд. Нэг л арай өөр. Уг дээр үе шиг. <coughs> За юун дип юм ярьчваа. За тэгээ Virox фестивал шаах гэдэг. Юу гэсэн. Гэтэ би хаяа англиар бодож шахаад байдаг шүү дээ. Ингээд зарим юм ингээд шууд англи манглаар хаяа тэгдэг үү? Ягаа уу. Яа. Зүгээр мэдхгүй тэгэл бодогдоод. Аа яа ямар яриг. Би зүгээр даалганаа л тэгдэг. Тийм. Даалганаа л. Чи орсоор бодох уу? Зүгээр нэг тэ утгагүй тэ одоо дотроо зүгээр нэг амт гар гэрап гэдэр гэж байл тэ дотроо яг тэгж бодож бодоо. Гэрап дотроо яг толгоондоо тэгж бодож бодоо тэ англиар тэ ерөөсө монголоор за босито гэж биш тэ <laughs> дотроо е motherfucker гэдэг л тэ тиймэрхүү багасаа тийм тэ ста. Би яг бодоодсэн чи өөрийнхөө ялгааг яг харсан чи ялгаа гэдэг шат. Гэтэ яг би монгол сургууль сурж байгааг л тэ. Нэгдүгээр ангитал сурчсан Тэгээ нөө Орс Орс сургуульд яваад та нар аль ямар Орс сургууль аль сургууль сурчлаа? Нэг сургууль лөө. Бүгд өөрөөрөө. Яриад хоёр ч нэг. Хоёр нэг юм лээ. Хүслэн 82-оо. Та хоёр юу вэ? Аль аль сургууль? Юу вэ таа? Аль сургууль? Хоёр сургууль. Бэлэг хоёр сургууль. Одоо нэг. Гэхдээ би ингээ ажигладаг байхгүй. Ор сургуулийн ор сургууль төгссөн хүмүүс яг ор сургуулийнхантайгаа нийлээ шахаддаг шүү дээ. Яг одоо тийш н American School-тэй хобби орчлон марсан ч бол хоорондоо жоохон төстэй шүү дээ. Англи багш нар багш нартай ч юм те. Тэнгүүд яг тэд нар бас хоорондоо нийлдэг зөө. Яг сургууль сургуулийнхаа хооронд ингээ хоорондоо биеинтэйгээ нийлж мэлдэг. Аа манай сургуулийнхын лав ингээ орс гурам мөр байхан одоо те. Яг тийм ингээ бас эрэл манх эрс сургууль басхгүй. Орс сургуулийн хоорондоо нийлээд байгаа ч юм шиг тийм төрснүүд нь ижлэхэн байд юм болов. Тэгээд тийм бах тийм хүмүүс болчтой юм болов. Сэтгэлгээ. Утгагүй ангилтай багт би таньдаг байсан хүмүүс манай ангийнх байсан. Яг тэ гаднаас таньдаг хүн. Тийм зүгээр манай төхөө ангийн хөхт. Тийм. Тэ байрны уртаас. Тэнд жижиг хорвоотой яч тээ тэ. Жижиг хорвоо. Гэтэ юу хийх юм тэнэ. Яг одоо үсрээл тогтно. Аа Тэгээд дөрөрөө. Дөрөрөө. Жохон маань дөрөөж мөрөж хэлж тоглодог гэсэн тэрийг тогломоор шүү дээ. Одоо яг тэгэхээр чадахгүй лээ. Тоглож тоглож шүү дээ. Тоглож байсан тоглож байсан. Хаяа бас нэг. Хаяа бас нэг. Хаяа баг мага юм байна. Хамаагүй шүү дээ. Уул нээч гадаа ингээл жоох жоох хөвчөчгээ тоглох юм гоё гэдэг. Хөвдөлт ч юм уу. Нууц ч мохтой арилдаа шинжэнгөө тоглож. Таадч мэрсэн. Сонин гоё гэдэгтэй. Багын юм яг хүсэж идэв юм шиг байна тий. Зүгээр гадаа хайлсан. Тэр дуртай. Гуудлаа том болон гуудлаа. Хөөхөд нас нь төөр гэж аа <laughs> юм уу цохож цохоод хөөхөд нас нь санааш. Гадаа байх авир дуртай. <laughs> Тэр гараад юу ч хийдгүй байж гадаа баймаар байдсан. Тэр бид нэрээ гадаа авах хангалттай л хэвчтэй. Амьдрал амар бас яг хоол ичээл гараал өдөржингөө явж байгаа лараа ордог гэсэн. Би бүр тэгтээ 3 өдөр дараалал гарчир. За би яриа л даварч юу өөрч юу өөрөөс өөрийгөө дарч хөрөөс. Тийм ухамсар биш. Тэ аав ирс нэрс яад үстэй хяндаг. Чи өчигдөр гараа үстэй гэдэг үг нэр нөлөөлчихгүй. Би өчигдөр гарсан тэрний өмнөөс гарсан. Жон тэр үгээр загналтаас байж байгаас. Мэд мэд зэрэг дотоод. Би гитээр осуучаад ирэх гэл гэрлүүгээ орнгууд ээж мэж гарахгүй шатдаг. Тэгэнгүүт гадаа найзуудыг цонхон дээр гой тоглоош би гэртээ. Тэгэнгүүт нэгнийхээ цонхон дээр очиж ус гаргаад өгч. Яг үүдээс нэрсэн байр юм биш үү? Болчихсон. За минийг ороод ирээ. Энийг юм оруулаад юм оруулаад гэснээр тэгснээр ороод Арангуут шалгаад тэгээс юм ичих мэд. Загинж магнаа. Юм ич гаргадгүй шээ. Брэдэ. Да да. Одоо ихтэй хүүхдүүд нэг тоглохгүй ч байгаа юм шиг санагдав. Гадаа нэг илүү аюултай ч юм шиг санагдаад байгаа. Э? Тэгээ тоглож ийлээ тий. Одоо ихтэй тоглоомын газрууд арай гайг болж байгаа л да. Тэ? Яг арай тийм талбаануудыг арай арай гайг бол нэг хэсэг чинь мөрөө далар шаадаг ч тий. Аа. Тэг тэг тэг. Тамхи тат. Тамхиа тат. Зүгээр ярьчлаа хэдүүлээ. 10 болцсон уу? 21.01 биш 22.01. Аа. Oh shit my nigga. Colors хамтлаг. Colors. Дамох хаан сурч байгаа лээ. Би одоо сурахгүй гэж Одоо зөвхөн бөмбөрийн бөмбөр лайф уу? Бөмбөр амьдрал. Free life уу? Аа, хоёлаа адилхан байгаа юм байна. Нэг хайл хайл шүү дээ төгсөж байна. Би төгссөн л дөө. Гэтэ нэг чи төгсөөг юм уу? Би төгсөөг. Хайцсан уу? Хайцсан шүү дээ. Яаж байгаа? Аль сургууль сурчсан? Дүрслэхээ яг нөө насаараа юм барьж амьдрмаар байна гэж. Сургуульд уу? Тэг жоохон байхынхаа мөрөөдөл та хөтлөх сургуульд орж ирсэн үү? Үгүй. Тэг жоохон байхад мөрөөдөл ээж аваахаа л мөрөөдлөөр орсон шүү дээ. Бизнесийн сургуульд. Тийм үү. Гэтэ энэ бизнесийн сургууль бол үнэхээр яг тос болсон л доо. Бос болоогүй шүү. Аа. Зоригоо өөрөө шийдвэр гаргаж байгаа. Тийм. Юу тэгэл одоо ийм ийм хөлтөн байна. Энд чи ингэж сууж байгаа. За хөгжмөр яваа доо. Хөгжмөр явсан да чи. Юу юу юм? Юу ямар л юу юм гэж чигээ. Би амар таадээс яриа гарах гэж бүр. Тэгээ шууд амар амар асуугаад байна гэж. Тэгвэл яг энэ гол нөө сонсож байгаа хүмүүс болохоор яг л яриа чухал болохоор тийм гэж. Шууд сургууль хайж юм ямар сан Юу юуны талаар ярьж байна? Аа сургуулийн талаар аялдаа. Гэтэ ийм Монголын боловсролын юу гэдэг юм сонин тий. Зүр нэг аль дээр зааж исэн юм аа одоо орчин үеийн шинжлэгдэд хувьсаад ах чинь яг хуучин юм аа заагаа үлдээд байгаа байхгүй. Хөшин багш нар байгаа дэмэр хэвчүүд юм сурах юм байхгүй. Нөгөө дээр үеийнх юм яриад орчин үеийн камер аваад багш энийг яах вэ гэсэн гол мэдгүй байгаа гэж хөшин багш нар. Тэгснэ яг дээр багш нараа хөшин багш нараа жишээлбэл ер нь зүгээр зураглаачийн сургалт юм л байна. Эхнэрийн асуу гэсэн тайг үгэнд бай. Хөгжим хөгжмөр сурж исэн бол одоо яг нэг авах юм ин аваад байвал хин ч гэсэн яваал шүү дээ. Жоомд хамт шал нэхгүй юу шүү дээ. Хөөлгөдөө. Тэгэл тгээгүй салаад сургуулаа хаяад хөгжмөө явж байгаа. Сонирхолтой зүйл юм бол сонирхлын бууруулт юм. Бууруулт байх. Тийм. Бүр яг хүний хүүхдээ юг алдаг уу? Хүслийн онтраадаг чи чадахгүй юм. Өөрөө чад лүүсэр болохоор байна. <laughs> Аа тийм мэдгүй зэрэг. Өөрөө лүүсэр болохоор л тэгт юм шиг. Гэтэ манай багш лүүсэр байгаагүй. Гэтэ багш нар бол яг нэрэ тийм унтраадаг багш нар байж шүү дээ. Зүгээр. Айгу жоохон ингээ юм хөгжөө. Урцалж байгаа юм. Тийм техник мэх юм. Whiplash гэдэг кинонд гардаг шиг байна. Тийм багш нар байл бас шүүсний шахвал бас амар болох. Тэр шахт авах гэж шахаад байна. Тийм бүр амар шаттай. Тэнтэн зэм. Багш өө итгэлцэл. Тэгвэл тэгвэл тэрийг багшаа гэж баян хүндэлж өгөхгүй. Шимфүү. Хамаг хийсэн өр бүтээлээ тайлгнаж байр гэдэг. Багшаа би нэг ийм зохиосон юм. Устгах. Өөр юм зохио. Тэгэл зохиодог. Тийм багш нарт амар юм байна. Шавнарасаа дандаа шинэ юм гаргах гэдэг. Шавнарыгаа шахдаг өгөр. Тийм. Болтол нь шавхдаг. Тийм байж магадгүй тэр тийм багш нараас ч юм уу. Тэр нөгөө Whiplash гэх кинон дэр за спойлер аашахгүй. Тэр кинон дэр нөгөө нэг яатсан байт юм шүү дээ. Тэр нөгөө нэг хамгийн хайртай хайртай сурагч нь шавн осолд ороод хүцсэн гэдэг шүү дээ. Багш нь тэгсэн үйлжээд шүү дээ. Тэр чинь осолд орж өхөөгүй юм л шүү дээ. Зүгээр амиа оролцсон гэдэг юм л дээ. Нөгөө тэр нөгөө багштайгаа нэг дараа нь таарлаа шүү дээ нэг бааранд. Гэсэн чинь уйлж мөйлөш хагаад шүү дээ. Whiplash. Whiplash. Тэрэн дээр тэрэн дээр нөгөө тэр чинь яг өмнөх бас э, шаваа бүр амар тэгээ шахсаар байгаад тэгээ бүр амин ортол шаацсан гэдэг шүү дээ. Оо тийм үү. Тий. Бүр сэтгэл Яг л дээ арай. Тэр багш нугасаа сургуультай яриа. Яг нөө зүгээр яг заагаагүй үедээ ингээ босод хүмүүстэй амар гоё ярьцдаг шүү дээ Тэгээд жоохон хөөхт юм байна. Тэ. Чи манай манай ангид том болохоор төгөлдөр ор тоглолоо. Тэгэж үзсэн орч юм гэдэг. You cocksa you. Motherfucker. нэг хавуулдаг багш нар. Монголд болохоор зөв багш нар зөв жоохон тулгаад байна уу зүгээр яг нэг юм аа шууд тий өдөөлөгч хүчтэй. Тархилууч нь чих гээд бүр тулгаад хүлээж авахгүй байх чинь тий хуурай алруу боож их гэж юм шиг. Тэс та. Гадаа гадаа тархиж чана. Одоо барыг сурах мөнгөөр тэтэ зүгээр гадаа зүтээ барыг сурж болохоор л тийм үү. Баха. Нэг юу жилийн 4 сая мөнгө болсон. 4 сая гэдэг чинь 16 сая гэдэг чинь 8000 доллар гэдэг чинь нэг улирлын л бараг төлбөр юм шиг гадаа тийм. Гадаатай сургуулийн. Тийм. 90 гэл. Тийм. Тэгж л сонслоо. Тэтгэл гэсэн амар гэсэн шүү дээ. Барьцгүй шаардлагатай. Яаж яваа шаардлагатай хүмүүс юм. Гэрээ юм барьцаалаа доо. Ээж аваа. Төгсөв шиг жижигнэ ажилдаг. Тийм ч бас байна. Улсын сэтгэлээс юм. Чинийх нь яадаг сэтгэл юм. Мөгид сэтгэл авсан. Хятад хэл мэд ихчийн тэтгэлэг спонсор ихчтэй. Хоёрсон хоорондоо дамжуулаад хийгээд оюутан бараг солилцож байгаа юм уу? За бараг тийм хүү. Наашаага явуулж байгаа юм уу? Тэгэл тав оюутан авах. Наашаа тав оюутан За тэгэхээр мөгөд амжилт хүсье. Монгол улсынхаа нэрийг аашаах тийм. Монгол улсын нэрийг Өөрүүлээ шагаад гэж. Чи Жоржи. Ни хаа. Тэ ер нь өөрийнхөө ёо наа чи энэ дээр тавьчих уу? Энэ яг микрофон дээр. Бзз Тэгээ өөрийнхөө ер нь хийх юмыг ер нь бол тодорхой олцсон бол сургуулиас юм гарцсан баг. Мөнгөнд тэмдэлтэй тий. Цаг хугацаанд ч гэсэн. Гэж бодож байна хүслээ. Аа. Гэтэ нөө нэг бас нэг бас нэг яг сурах ёстой хүмүүсийн сургуулиас нь гаргачих үдэ гэж айдлаа. Гэтэ тэгээд гараад суух шавал тэгэл охин өстэй гэж. <laughs> Тийм. Ер нь бол бид нар бол юу ч ямар ч хариуцлага үлээхгүй шүү дээ. Зүгээр л өөрсдөө ярьж байгаа шүү дээ. Тий. Ер нь хөгжмөө хаяхгүй шүү дээ. Хохин биш. Хөгжмөө юу? Хаяхгүй ээ, хаяхгүй хаа. Тэ хаяхгүй хаа. Үгүй ээ, хаяхгүй хаяхгүй. Тэ. Оос хаяхад тэтэрхий сайн болцсон шүү дээ чи. Аа. Одоо яг одоо хаяхад бол уугийн сайжирцсан тэгэл одоо сайн болцсон юм чинь. Тэ. Ухрах зам үгүй бол. Яг одоо яг хаяхаа үе чинь өнгөрцөн байхгүй юу? нэг нэг шантралтын үе. Гүй ээ, шантралтын үе одоо эхэлж байгаа юм надад шүү дээ. Гүй тэгэл бүгд л шантралтын үе гэж байна. Шантралтын нэгдүгээр үе, баг үе, их үе, дээд үе, аа, занглаа үе. Тэгт их ихний нэг одоо дүнгийн сурж мурах гал те. Яг тийм үе дээр хайсан байхгүй те. Сурч чадаагүй одоо бүр яг тэгтлээ байг өөрийнхөө тоглохыг хүссэн шигээ яг тоглодог болж чадаагүй. Тэг тэг хийн тулд яг өөрөө өөрөө хичээл зүтгэл гаргаагүй те залхуурсан ч юм те. Тэгээ тэрэндээ бүр шантраа би бол тэгсэн байхгүй. Ингээм хөгж бас гитар тоглохыг хүсдэг байсан. Дараа нь гитар мэтэр тэгээ. Тэ. Хөгжим тийм хэцэлтэй яашаас. За жижиг таймер л хипхоп хипхоп шааж мааж байгаа те. Ихтэй янз бүрийн юм шаасан дээ. Тэгээ бүгдийг нь дандаа сул шаасан. Тоглолтын шаагаа. Одоо энэ комеди гал би тулхан шаа тулгыг гэл. За байтсан баг. Юнагийн дууны. Азаа тэгдэг. Энд тийм яа. Гэхдээ энэ бол амар яг л амар нарийн урлаг юм шиг л. Энийг л сурах гал явж энэ даа гэж. Энэ бүхэн яг хэдүүлээ бол яг хааны хааны Үнийг инээлэх арга ухааныг сайжруулах юм те. Инээлэхтэй улам инээлэх скиллтэй улам сайн болох. Хөгжимчтэй баг адилхан л байна. Ритм бүх юм л ер нь адилхан юм шиг байна. Тэ урлагийн одоо бүтээл сэтгэлгээ. Энийг зохион бүтээх. Тэ. Бас алын чиглэл чиглэл. би шийтгэл нэг хэл. Гэтэ хай бүр амар инээлгэсэн. За. ярилцлага студи студи юу хай явста амар инээлгдэ шүү аа өчтөр бол гэтээ аа гоё үт юм аа гэтээ тэгэл яг тоглолтын дуусаад тэр мэдрэмж чинь байхгүй болчихсон тэгэл дахиад та шааш айцтай болоо шүү Хизээч яг сэтгэл хангалуун байдг юм уу? Basement дахад Basement гайсан шүү. Basement үү? Одоо ихтэй basement дийдтэй юм ямар нэг юм бодоо. Яг тэрийг basement-ийг яг гоё аваа явцсан бол тэ уулна. Одоо хүртэл ажиллаа хүмүүс шинжлээ тэ. Яг өөр нэртэй газар болоод. Гэтэ яг тэр basement-ийг яг тэр нэг болдгоос ивент ивент юм үү тэ тэр ирдэг байсан хүмүүсүүд нь яг хэвээр байсан бол тэ. Яг. Гэтэ яг арай Нэрийн ч өөрчлөгдөхгүй ерөн зүгээр нэг нэг газар чинь ингээл одоо англ манглийн паб мав ч юм байна. Бараг 300 жилийн паб мав шаажж тэ. Эст эст established in 1600 мургаанцуу шаацсан тий. Тэр шиг бүр ингээд тий яг тийм удаа үргэлжилсэн юм ерөөсөө байхгүй байгаа тий. Газрууд байж байгаа л Манай strings маань байна. River Sounds маань байна. Биш ч юм. River Sounds маань ч гэсэн ордог хүмүүс шиг хөгшрөө шаацсан дээ. Тийм тийм. Энд теста comedy хийх гэж нэг фэй шаацсан. Тэгээ зүгээр очоо <laughs> зүгээр хийчих гэдсэхгүй. Тэгэхээр за за. Ямар ч ямар ч реклам реклам ахгүй. Ямар ч юу ахгүй. Зүгээр л бистэ очоод шаас зүгээр хөгшчүүдийн диско болчихдаг шаасан чинь. Яг хөгшин ээж аавын насны хүмүүсийг бүжиглээ шаа. Тэнгүүтээ яг нэг ах яг гүзээтэй ах мах шаацсан. Яг пижакараа ингээ гүзээгээ нууж бүжиглэж гэлээ шаа. Тэгсэн шууд дуу мууг нь унтраан готой. За ингээ сайн байцгаана өдөр гэж үзсэн. Хөгчмөө тавья орж мөрдөө шаа. Хашин шогийн юу байгаа? Ингээ та бүхнийг инээлгэх болно гэсэн намайг дуудаж байгаа. Би араас нь гарсан нэг юм ярьсан. Юусэн инээд тушаасан. Энэ тамхины тухай ярьсан байхгүй юу? Нэг тамхи тамхины зураг хайрцагт дээр идэх зураг нь ягаад юм муха олчоо болчоо тий амир муха зураг мөр яг яг тэг бүжгэлжсэн нэгч одоо суу миний хүү гэдэг тэгээ орлоод идэх шээс миний хүү гэж амир хөгшин шээс тэгэл фэш аа тэгээ бас гоё шүү бас тэгэж <laughs> инээд инээд төрөө шаа Тэгээ бүр баг тэгэхэд ерөөсө эхэндээ бол амар тэрнээс болол ингээл шууд гац шуцаалтай тайзан дээр шууд айж байгаа юу яж байгаа одоо сүүл рүү хэвстэй. Тийм болонгот хэвстэй адилхан энийг шаардсан. Шаа надаа инээдтэй байна. Тэгвэл улам шижиг юм яриа шат чинь хүмүүс ингээд одоо те нэг одоо ингээд бомоо ярингот нэг ингээд зарим хүмүүс э, ялангуяа ихэнхдээ ер нь октод үү. Тэгээ октод ингээд хадлаа ингэж ингээд те хямсгам гэдэг бүгд үлээ. Тийм нэг сүржигэн зүржигнээ тэнгуут би бүр тэрийг харангуутаа бүр олон бүр Өдмөр санагтаагүй шууд та нар өөртөө хошногыг харж яснаа марж яснаа гэх шууд шигчгийн нэрс. Тэр манай тоглолтын дээр нэг нэг тийм феминист ирсэн. Одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийн одоо юу ч. Гэтэ тэр бол арай л хэтрүүлэгтэй эмэгтэйсэн л та. Яг нөө би нөгөө нэг боо өхүүлэх мөхүүлэх талаар ярьдсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь л ингээл нэг нэг эмэгтэй ингээд өвдөгч дундаас нэг эмэгтэй гараа өргөдсөн байл та. Тэгээд юу юусаа хараагүй Тэгсэн бууж ирсэн чинь над руу ууралж урлаа шахаа. Чи юусэн намайг харс. Би чамд түрүүнээс хойш гараа өргөлөө. Би таныг харахгүй байсан шүү дээ. Гэсэн чинь. Би та нарын ирч хүчийг үнэлж чинь. Гэхдээ та нар бол юусэн нэг ч эмгтэй хүний талаар сайн юм ярьсангүй ярьсангүй. Тэгээ бусад эмгтээчүүд нь инээгээд шүү дээ. Та танд яа та энэ яга инехгүй байна. Тэ. Та нархаар бол эмгтэн хүн зөөр ингээл боо өхөл байж байгаа үүрэгтэй юу те мэ. Энд зүгээр л инээдмийн төлөө шүү дээ. Тэгээд Бараг л бүр заавчгүй те ярих юм болгонд эмхтүүнийг нэг удаа магтах хэвээр юм шиг те. Заавчгүй тийм бүр шаардлага маягийн юм яриаш байгаа те. Чин зүгээр л үг хэлэх хэрэгчлэн юм байгаа шүү те. Тиймэрхүү хүмүүс хаяа яа гарч ирдээ нэг өөрсдийнхөө ертөнцийг хүнд тулгадаг те. Өөрсдийнхөө нэг мяа ертөнцийг те. Хараалгүй амьдрах хэвээр юм байна шүү те. Яхан махан хошног эднэр те. Ал бүхс бэдгүй юм шиг амьдрах гашаага те. Тэр чинь тэг хүн хинж ярихгүй юм чи бид нар ингээл яриад л ингээл инээдтэй болгоо те арай зөөлж штэ тий нийгэмд ингэж сэтгүүд их тий жоохон жоохноор яг боог нэг удаан оролт нь штэ аа ихтэй хоёр ахт нь шууд чихээчтэй баг шах шууд боо алмал ярьчих хэрэгс тий аа нэг тиймэрхүү садаанууд тулгартыг шүү тэр гой шатгал та одоо л жоохон ихтэлтэй болж эхэлж байна гэж. Гэтэ яг тайзан дээр нэг ойр ойрхон гарахгүй бол буцаа ихтгэл нь буурчдаг гэж. Таар тэгдэг үү? Ойр ойрхон тайзан дээр гарвал яг ингээл бүр нэг илүү чөлөөтэй болдог уу? Бас нэг э, гарахгүй удаж байгаа нэг гарахаар бүр сандждаг шүү дээ. Яа, гарыг даа гэж. Гэтэ ер нь бас гарахгүй байдаг л ер нь жоохон сураад идэм билээ. Ичин. Зэвэр зэвэрх маяг бэлтгэл бэлтгэлээр нь бол байнга л хэрэгтэй тийм. Хоногт хэд билж байна одоо? Одоо Virox явах гээд 24 7-аар билж байна. Яг одоо бэлтээстэй л байна те яг одоо гар нь хөдөлж байна. Яг ма тоглоал байж. Монгол Тэ яг тэ яг нөө нэг яг нэг тайт те. Джеймс Браун яг яг нөө 70 хэдэн онд яг бүр Джеймс Брауны хамтлаг бол зүгээр хамгийн тайт хамтлаг гэдэг юм шиг байна. Тэр үед амьд амьд дээр шахтар Яг амар тайч. Бүх юм яг тэ тэр яг яг л бүр бичлэг шиг шаах шаадаг гэсэн. Яг тэр төвшин хүртлээ яг бас амар очих хэрэгтэй л дээ тэ. Төгсрүүлэх хэрэгтэй тэ өөрөө яг. Харин гэхдээ бас тэгж жагаад яг чөлөөтэй бас амар одоо тайзан дээр амар чөлөөтэй юмд баригдахгүй байх шиг тэ. Гэхдээ яг тийм мэдгүй. Төгс төвшин төрөх. Төгс ч гэдэг. Эцэж төгс болохгүй л баг л та төгсдөл ойртно. Гэтэ зүгээр яг ер нь яг ямиг нэг яах үднэс нь л яриад байна л даа шүү дээ. Өгсрүүлэх те өөрийнхөө одоо чадварыг сайжруулах ямар нэг юм те хөгж өгч. Эсвэл зүгээр тул тулааны урлаг урлаг ч юм. <laughs> Тэ тэр чинь ингээл яг скил шүү дээ те тэрэндээ аль болох бэлдэх тусам тэгэл. Комеди дуучин малчин бүхэл юм нэг тийм Тэр стандартыг л ер нь стандарт бас таант итгэж юм л та. Гэтэ тий ярихад бас сонирхолтой. Джеймс Брауны хамтлаг. Анх яг ерөөсө тэр үед бол харуудыг амар үзий яддаг гэсэн тий Америкт бол тий яг нөө тэгэхэд бол хамгийн анхны одоо харлаг хамтлаг хамтлаг тий Джеймс Брауны хамтлаг. Тэгэхэд бол харуудыг бол амар л тий төлөөл төлөөлж одоо Угийн бүр тий хичнээн харууд дургүй байсан ч гэсэн тийм амар сайн тоглож агаад гарч тий. Хүлийн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болгож байгаа хөх тий. Тэгэхээр яг тэр бүр яг амар тийм нэмийг бүр ингээд бүр төгс яг яг таг болох тийм юутэйсэн л бүр. Загнаа шаашдаг гэсэн юм чи тэр. Киног үзсэн үү? Тийм үү. Зүгээр л хамтлагийнхныгаа загнаа шаах. Гитар бит Джеймс Джеймс Браун. Аа тийм. Тэгээд өөрөө ерөөсөө хөгжим тоглолтгүй шүү дээ. Бүжиглэл амар яадаг тий. Гэтэ яг өөрөө яг хөгжмөд одоо чи ингэж тоглол тоглол гэдэг яг хэлээд өгчдөг. Яг нэг нэг тэр кинон дээр байдаг нэг хэсэг нь гэдэг яг гитарч гитарсан ингээд тоглолцож байгаа. Гитарсан чи нэг л буруу тоглоод байна гэж шаарддаг. Яас би яаж тоглосон гэдэг гэсэн чи. Чи яг тэ чи гитар тоглож байгаа ч гэсэн өөрийгөө бөмбөр тоглож байна л гэж бодъё тэ. Нэг тийм. Бөмбөрийн одоо юу гэл бөмбөр тоглож байгаа юм шиг л инструментэ тоглох хэрэгтэй. Тэнгүүд яг Джеймс Брауны яг дууг нь яг сонсоход бол бас яг бүх юм нь яг дор дороо яг нэг яг нэг тийм бит яваач фанки юм хийгээш. Грув грув грув грув фанки грув. Гэтэ тэр мэрийг одоо бид нар сурч чадах болов уу? Агуу шүү. Тэгэл биднэрт ямар дутх юм байх ш тэ. Тэд нар харж штэ. Үгүй тэгэж тийм бодлооч чинь л яг ингээл хүмүүсийг хязгаарлаж штэ дотроо тэгэл тэр угаасаа тийм те тэр хар том бовтой болохоор надаас илүү ч гэдэг юм те үгүй Аз бов Аз бов бол те Азуудаа болж л байна гэж байна те тийм штэ хамгийн хүн амтай юм Азууд штэ те жижиг бовтой ч гэсэн бэлчээр том аа Тэгвэл бид яг гэхдээ яг тэр хүн болгол яг өөр өөртөө замаар л явж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор өрсөлдөөн гэж бол байхгүй байхгүй тий. Өөр өөртөө л өрсөлдөж байгаа шүү дээ. Тэрнээс лаг тэр гитар санслаг болно гэж бэлдээдтэй шүү. Одоо жишээ нь э, Fire хамтлаг гэдэг нэр тий. Fire хамтлагтай. Ер нь зүгээр нэг хоёр хамтыг харьцуулдаг хүмүүс өд шүү дээ. Ингээл тий тэр тим бол тэр арай тим тэрнээс арай тим байдаг байдаг. Тэр бол жоох утгагүй тий. Аа тэгэхээр юм болгоо яг өөрийнхөө л ингэ байгаа шүү дээ. Яг өөрийнхөө замаар л явж байгаа. Тийм болохоор ингээс сайжирч Тэр яг өөр бодож байгаа хөгжмөхийн тулд тэрнийхээ төвшөнд үргэлж нэг арай л илүү сайжрах хэрэгтэй санагдах. Тэг яг өөрийнхөө яг одоо нөө та нар ингээ хай ангилтэй толгойд чинь гинт аймаа орж ирдэг үү? Тэ. Яг яг тэр яг төсөөлж байгаа шиг яг ингээд яг тоглохын тулд яг тий. Өөр би яг би яг надад яг тийм байхгүй байхгүй. Яг төсөөлж яг толгойн доторыг төсөөлж байгаа шиг нэг тийм шууд одоо би бол ингээд ярихтаа бол шууд ингээд юу ч бодохгүй ярьж байгаа шүү дээ үгээрээ. Яг тэр шиг тэг хөгжмөрөө яг тийм амар эзэмшээ эзэмшиж чадаагүй. Тийм тархичин хэтэрхий амар исэн ч гэж байна. Харин тийм. Үгүй яах вэ? Үгүй тийм. Төсөөлж байгаа юм гэж хэтэрхий өндөртэй байж яг тэрнийхээ төлөө явж исэн чи амар өндрөм тавьчин гот чи сандарсан байж магадгүй. Чи яг зүгээр хүчээгээл ах хэрэгтэй байсан ч юм. Гэтэ чамтай тоглож үзсэн гоё шийдэлсэн та. <laughs> Анх удаа ихтэй надад сайн гоёсан. Надад сайн гоёсан. Йоо дөрүүлээд тэгээ нэр болоод day time шалгуулт нь шаах үе. Шинээр хамтлаг үүсгээд байна. Radiohead-ийн нөө тэ Atoms for Peace of Peace гэдэг тэ. Red нөө Tom York-ийн Red Hot Chili Peppers-ийн фильм тэ. Баахан алдартай бүр амар хөгжимчтэй. Цүбэр хөгжимчтэй сонсоод ирсэн шүү дээ. Би тэрний нэг юуг тоглоод дүн дүн дүн дүн дүн гэж яг флигийн тоглолтог Атом сур хийсэн юм аа. Тэс яг юу лээ? Нэг YouTube дээр нэг бичлэг нэтэ Японод Япон тоглолцсон. Атом сур пис лайвын сайтама юу лээ. Тэрийг олж үзээрэй. Цэнхэр өнгөтэй. Тийм нэг амар цэнхэр өнгөтэй шахаад. Тэрэн дээр яг ямар нэртэй дуулаа мартчихач. Тэрэн дээр яг дүндэр дүнэн дүндэр дүнэн гэх яг тэгж тоглолтой. Тэрийг сонсоорой. Ер нь бол радиод яг амар их сонсдог байсан. Үнэхээр яг амар гоё амтл. Яг тэр нэг хамтлагийг ингээд сонсоод л идэж штэ тий. Нэг хамтлагийг одоо чинь одоо бүхэл бүтэн 3 альбом гаргасан байлаа гэхдээ гурвалгийн сонсоод хоорондоо амар адилхан адилхан их ингээд уйдж штэ тий. Радиоудаас бол амар уйдах гэж амар удсан. Бараг 2 2 жил. Одоо бол жоохон. <laughs> Гэтэ хаяа сонсоход бол яг тэр угаасаа амар чанартай амар юм ийцэн болохоор яг тэр нь буцаа сонсоход бол хизээч нөө тий. Одоо хуучирд өгч юм тий. Гэтэ яг эхний нэг тийм биш үү. Радио. Надад жоохон нэг тийм Наа жоо электрон электрон тиймэрхүү юмнууд нь сууд сэтгэгч мэдгч тийм л баг хамгийн Beatles-с хойш баг хамгийн тийм арай хөгжмийг ингээ шин юм ингээ шин ингээд юм явуулсан юм шүү дээ бүр ингээ цааш нь түрхсэн юм шүү дээ тийм л Beatles ч мөр ингээ дээр үуч нь 8 track гэж те 8хан замаар бичдэг гэсэн мэл шүү дээ тэр үед л бүр ингээ юм янз бүрийн мэдсэн юм биш бүр ингээ хэзээ ч өмнө хийж байгаагүй юм надад хөгжмийн одоо те бич рекординг тэр юм дээр ингээ яаж олон юм юм гэж лүп мүвтэй бүр янз бүрийн юмыг амар их ашигладаг байсан гэсэн. Тэгээд бүр ингээд төгжмийн одоо юг ингээд амар урагшлуулсан. Тэгээд хинч бусд нь ингээд амжиг байхад нь чууд ингээд амар тулгаа хийцэн. Тэгээд радио гэдэг бас тэгж надаас их тэгж санагддаг л та. Гэтэ миний тэгж бодох ч. Налж тийм. Гэтэ радиод одоо зөв нэг одоо одоо одоо тийм одоо чинь уул уурхаа уурхаа шиг бодох юм бол тэг илүү уурхаа амар том баахгүй те. Бид ч дуусахгүй юм байл. Сонсоод байвал амар юм зохиоцсон. Том Йорк чи 18 өдрийн дөө. 18 өдрийн дөө. Тасралтгүй дээж өдөө 18 өдрийн дөө. Хийж өгсөн. Гинс номд орох. Яа хэвээр. Тэрийг өвтгөнд бол 19 өдрийн доо гэх юм байна шүү дээ. Өөр жилийн доо гэх. Тэрийг яг эвдхийн тулд тэр яг бүтэн яг сонсоод судлахын тулд амар урт цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэр чи тийм урт гэдэг чинь ингээд мэдээж хоорондоо ингээд холбоотой байгаа шүү, тэ. Бараг 18 цагийн яг тасралтгүй нэг юм гэдэг чинь мөр. 18 цаг биш 18 өдөр бүр. Опст 18 өдөр тий. Тэр чи өдөр 24 цаг. Өө. Тэр дуусах дуусах гэж бараг нэг жил болох. Бааз. Гэтэ яг ийм бүр яг нөгөө нэг дээр үе нөгөө тойл мойл байд штэ. Тойлыг чинь 21 өдөр хайл. Үлээ хэдэн өдөр? Тийм. Тэгээ жангар туйлыг хайлах гэж те. Тэгдэг. Хэдэн өдөр хэдэн шөнө хайлдаг юм байна. Тэр шиг юм шүү те баг. Өө тэгтээ Монгол бас <laughs> Монголчин дээд амар амар юм хийсэн юм шүү те бас. Монголчууд яг бүр нөө тэр нөө туйлыгч нь одоо нөө юунд оруулах гэдэг юм шүү. Нүбийн ЮНЕСКОгийн бич бос өв гэдэг лүү те. Соёлын өв те бүртгүүлэх гээд энэ болохоор бүр дэлхийн босод амар лаглаг бүтээлүүдийн хажууд бол тий хамаагүй том гэдэг байхгүй амар удаан яаж мадаг. Тийм юм зохиоцсон. Гэхдээ хамгийн гол нь ерөөсөө цаасан дээр байдгүй. Зөвхөн амаараа шатагч. Бүх юм дэ чэйжлдэг гэв та. Тасралтгүй хэдэн өдөр 7 хоног моног. Алтай магтаал. Тэр юм ингээм аман зохиол, ардын аман зохиол гэж юм. Монголын ер нь тийм талаараа л их хөгжсөн юм шиг байна. Яг суурин нийгэм биш болохоор биш байсан болохоор те. Ерөөсөө яг нэг хот хотын юм нэг соёлтой байсан бол ингээл те нэг тэр хотын одоо номын сан гэх яг төв номын сан маань гэл дээр юусэн ингээд мэдлэгээ ингээд нэг газар төвлөрүүлнэ шүү дээ. Монголын мэдлэг гэсэн чинь яг мэдлэг нь хаана хэдин те. Мэдлэг нь болохоор яг яг юунд хэдэм шиг яг бит бос те. Агаарт байждаг юм шиг те. Монгол тэнгэрүүд чинь бараг тийм. юу яа гэм юм те. Наалаас мэдлэг авчдаг гэж байна. Йоо. Тэгэхээр Монголын нэг тиймэрхүү юмнуудыг жоохон судалж байгаад гоё мал чарамгуудаа тэрнээс санаа авч Тэр чин бол ихтэй бидний яг өвөө хэцүү ч тийм. Одоо яг бидний 21 өдөр төлөөлсөн ч гэсэн. Япон хамтлаг ингээл тоглож хат яг Япон хамтлаг гэж тийм. Харин яг тэгэхээр өөрийнхөө байгаа байхгүй тийм. Энийг ч тийм. Гэтэ радиоодынхан ч гэсэн тэгж ярьцлага ярьцлага нь яаж хат бид нар бол анх бол зөв Pixies-гээ хамтлагийг бол зөв хуулдаг байсан. Анх бүр тэр хамтлаг аим шүтдэг байсан. хэдэн жилийн дараа радио бүр амар том болоод тэгээд бүр нэг яасан ч нэг фестивал дээр Pixies-тэй яг хамт тоглохор болсон байл да. Гэхдээ радиодын өмнө Pixies тоглохор болсон лайн ап нь. Тэгсэн чинь шууд тоглолт бид нар тоглохгүй. Бид нар Pixies-ийн өмнө хийж тоо. Бид нэр Pixies-ийн дараа хийж тоглохгүй өмнө л тоглоно. Тэгж аа хүндэтгэж хүнд. Респект яаж байгаа ш. Тад тийм амтлаг гэдэг юм. Монголоос Монголоос л зөндөө юу? Монголд уу? Амтлаг дуу цамтлагч байгаа дуучид бай мэдээж байлгүй л яах вэ? Респект бол угаасаа байж л ба тий. Угаасаа манай тийг төрхөөс өмнө хийжсэн хүмүүс тэргээл тий. Насаараа энэ юг Монголын юг бас л хөгжүүлсэн байгаа шүү дээ. Энэ үцгийг хүртэл манай тийг байхгүй байхад ингээл аа манит аа тий. Бид нар бол бас нэг нэг хэсэг нь л байгаа тий. Нэг хэсэг нь болохгүй бас хөгжүүлэх гээл. Хөгжүүлэх гээл. Тэгээ хөгжүүлэхийн тулд амар зөрөгтэй авах хэрэгтэй ерөөсөө ямар ч одоо одоо чинь те Пикассо эднэрийн одоо уран зургийг яг бүр те өгснөхийн дараа бүр олон жилийн дараа ингэж бүр классик болж те бүр үнэлж баршгүй болж мал амар ингээл үнцэнтэй болж байгаа шүү дээ те чи яг тэр чи яг тэгэж ингээл юунд нөлөөлсөн мөлөөсөн ингээл те тэгдэж шүү дээ тэр үеийн хүмүүсээсээ одоо жишээ нь өөрийнхөө одоо тэр үед амьдэрчсэн хүмүүсээс би ийм зураг зурж болох уу гэдээ асуужсэн бол те Зарим хүмүүс тэгээд идэж штэ нэг амар өөртөөхөр хүснэр байх гэж юм те сонсогч нар байж те уран бүтээлч нар заах гат ч юм уу те тийм л ерөөсөө яаж болохгүй хаа ёо тийм ээ хийж болохгүй ерөөсөө өөртөө л ихтэй л байх хэрэгтэй яг одоо нэ дахиад радиодын талаар ярьчих гэж байна радиод гэдэг нэр нь хүртэл яг одоо нэ те оюун санааг тарих тарих ингээ оюун санааг ялгаруулдаг шүү те одоо тарих нь өчмөд оюун санаа нь алга болчихно гэсэн үг шүү дээ. Тарих болохоор зөвхөн Wi-Fi шиг илүү одоо ингэ гар утас шиг те. Оюун санаа бидний ингээ оюун санаа болохоор ингээ унтцсан багт одоо өөр газар гэж байгаа л те. Зүуд мөд өөр сони ертөнцтэй байж байгаа. Сэрэнгүүт энэ ертөнцтэй буцаал тархиндаа ирж мэрдэг ч юм уу те. Яг тийм тэгж тийм маягаар яадаг. Тэгээд одоо жишээ нь ертөнцийн одоо бүх одоо урлагийн юм уу те. Инспирэшн онгод тэнгэр юм. Тэр юм ингээ зөв ингээ сүнс шиг агаараар ингэж ядаг гэдэг тийм юу юм баста. Радиод тэгж нэр нэрийг өгсөн гэдэг юм лээ. Одоо ер нь оюун ухаан зүгээр ингээд шууд радио шиг ингээд долгионоор ирдэг те. Тийм болохоор яг нөө нэг одоо ингээд яг саяных шиг ярьсан шүү дээ нэг гин тэгэл хай ай май толгоонд орж ирдэг гэл те. Нэг тэр чинь ингээд нөө бүр ингээд шууд ингээд те. Бүр galaxy universe-ийн бүх энэ ертөнцөөс ингээд нэг толгоонд ай орж ирээд байгаа юм шиг те <laughs> тий хорвоо ертөнцөөс яг тий толгон дотор нэг аяа орж ирэл. Би ихтэй яг нэг тийм болж ирсэн надаа. Black Eyed Peas-ийн нөгөө My Hub My Hub гэдэг дууд штэ. Би ихтэй нэрэн гэсэн заяа. Хотлоо ярьж байгаа юм штэ. Яг тэр аяыг би зүгээр яг аялжсэн штэ. Тэр дуунд бүр гарахаас өмнө. Ерөөсөө гарахаас баг. Гэтэ амар ойрлцоо. Тэр дууг би бол ерөөсөө гэтэ би санаандгүй зүгээр хальт сонсчод аялжсэн байж магадгүй. Гэтэ ерөөхдөө яг тиймэрхүү яаж байгаа. Яг дараа нь яг тэр My Hump гэдэг дуу гараад амар од болсон шүү дээ. Тэгэхэд яг сонсоход яг би энэ аячаа тэгэхэд яг Will I am бит хоёр одоо тий толгоонд яг нэг аяа орж ирсэн ч юм. Тэгээ нэг нь төрүүлээд яг тэрийг ингээ хийцэн. Яг юм бүтээгээ тий. Зүгээр бид нэр хүлэн авахч нар юм шүү дээ баг. Хаяа бүр тэгдэж тайч майзан дээр ингээ юм ярьж байгаа зөө. Хизээч юу гэсэн ингээ бит одоо тэмдэглээгүй юм аа яг нэг юм ярьж байгаад яг цаанасаа гинт орж ирээд шууд ингээл онготоороо шууд хөтлөхтэй л аашаа Шууд нэг амар инээдтэй юм арай л ёо ямар инээдтэй шаачаа саяныхыг битэж байгаа. Тэгээ дараа нь ашиглаж ашиглаад. Бүр шууд цаанаас бэлэг шиг шаад шүү. Гинт ингээ орж ирж байгаа шаа. Энэ бол хөгжимчд бас яг тийм байдаг тохтой. Дүүдэлж мөдлөж шаад. Тэрийн сэрсэн Таар зүуд хийж чадахгүй байна. Тэгээ зээл зээл юм мартаа. Зүудэнтэй аяс хасдаг юм. Аа. Амар амар. Зүудэлч юм зөв ер нь тэгээ тэгдэж штэ. Тэр нэг мэдрэмж өгдөө штэ. Ер нь бол мэдрэмж бол Амар аим шийд. Орж ирэх мэдрэмж юу? Гял гэл орж ирдэг. Тэр яг нээлттэй те. Тэгээ хэсэг ингээ бүр ерөөсөө орж ирдэг те. Тим үедээ бүр лалар шатдаг те. Хүчээр зохиохгүй. Тэр эзэч гоё юм шатдаг те. Махра тэнийг юм шат. Тэгээ махардаг те бүр ингээ аа ингээ ингээ бүр нэг юу ч гэхгүй ажил хийж байгаа юм шиг болоо шээ те. Аа яг гинт орж ирээд бүр по яг энэ хэсэгтээ таарах юм байна гэлээ. Тэд тэр шиг зүг зүг зүг аа. Тэрийг хаа хаа сайн уцаар шүү дээ. Нэг нэг нэг. Эй эй эй ашиг. Зүудэндээ дурлцахаар амир хэцүү. Яг нөгөө нэг нөгөө нэг дурлсан хүүхний хайж байх гаш байгаа да. Энэ амьдралтаа хайх гаш. Өнгө мөнгө нь гоё тийм гаш. Яг хин гэдэг нь мэдэхгүй. Уус танихгүй байгаа ч гаш. Гэтэ зарим тийм таньдаг хүмүүсээ л зүудэндээ Харж исэн хүмүүс. Харж исэн хүмүүс. Харж исэн хүмүүс. Тийм. Тэр чинь айгүй байна жаа. Сайн бодолсон гэдэг. Эсвэл зүгээр зүүдэндээ харж исэн хүмүүсүүдээ хойлоод царайг нь хольж мөлөө те нэг өөр царай очиж. Тэр хүмүүсийн нөгөө нэг зүүдэндээ харж исэн хүмүүсийг зурулсан чинь нэг нүур амир олон зурсан. Нэг тийм хүний царай. Биш те зүүд шаалда зур. Хизээч авж үзэж байгаагүй мэдрэмж бас нэг удаа авч авж үзэжсэн болохоор итгэдэг байхгүй. Гү нэг хизээч авч үзэж байгаагүй мэдрэмжээ зүү дээрээ дамжуулж авч лээсэн байхгүй. Би тэгдэж тэ. Юу юу яг үүлэн төрж ийн гэж зүудэлжсэн байхгүй. Гэтэ нэг сонин бүр нэг сонин мэдрэмж хизээч авч үзэж байгаагүй. Хаанаас ч ихтэй мэдрэмж юм. Бид нар одоо чи нэг тэгээ секс секс хийж үзэхээс өмнө яг гэдэг тийм зүудэлт өгсөн шүү дээ тэ. Тэгэхэд яг л яг яг л тавьж байгаа юм шиг яг тэ яг жихнээсээ хийж байгаа юм шиг мэдрэгдсэн тэ. <laughs> Яг тэ тэгжсэн яг нэг өмнө нь яг яг яг тэр мэдрэмж яг хүн байхгүй тий. Авч үзээгүй юм биш. Ханганы өмнө үү дараа юу гэдэг нь бас бодох хэрэгтэй гэж яахгүй. Тэгээ бүр яг яг бүр тэр нөө яг одоо дотор нь орж байгаа тий. Яг тэр нөө тэр яг тэр мэдрэмжийг бүр яг дараа нь яг мөн байсан байхгүй. Мөн байсан. Дараа нь үзэхэд бол яг аа энэ яг тэгээ зүүдэндээ яг тэрийг аль хэдийн мэдсэн. 2002 үдцэн. Би нэг би бүр зүүдэндээ гомо олчихно гэж зүтэлж нэрээ. Би ингээд нөө комеди дээр ярьдэн штэ. Би ихтэй гомо олонготой бүр яг гомо хүн болцсон зөө. Тэгээ бүр ингээд залуучуудыг бүр хүсэж шагаа бүр. Яг л яг л эмхтэн хүн одоо амар тэгээ залуучуудын хаа ингээд амар сэрлэн үлээл эмхтэн хүсдэг штэ. Яг тэрэн шиг эрэгтэй хүнийг бүр хүсэж шагаа. Тэнгүүтээ шууд миний зүүд болохоор ингээд шууд ингээд залуучууд гар. Биш бөксдүүлж бөксдүүлээ зөө. Амар гойсч санагдал. Бөксдүүлэх бүр тавьж байвал зөө Бүр гомо тавилчаад. Бүр хөхөж мөхөө бүр тэгж амар шаас. Тэгснээр сэрэнгүүтээ ингээ зүүднээсээ гарч чадахгүй. Тэгээд бистаа саагаад. Тэгсэн чи бистаа. <laughs> Тэр нэг хүн чи өглөө сэрхэ боо босцсон байдаг шүү дээ. Тэр нэг зүүднээсээ нэг гарч чадахгүй. Хальт нэг зүүдээ бодоод тэгжсэн. Гоё байсан байдаг гэсэн шууд. Жинхэнэ амтл дээрээ сааснаа 50 гутаа шаашаа. Готор жотрааш. Гомо юм бодоо саачдаг шээ. Тавьж байгаашаа. Зүудний л гомо юм билий. Тэр тэр дүгнэлтэнд хүрсэн гэж. Гэтэ тэгэхээр яг авч байгаагүй мэдрэмж бол зүуд дээр шууд авчиж байгаа хөө, тэ. Тэгэхээр яг энэ бидний оюун санааг өөр ертөнцид ингэж байгаад байгаа юм шиг тийм. Хаяа ингэж одоо жишээ нь одоо энэ нас орсон хамаатан мамаатан байгаа ч юм уу, тэ. Өвөн мөвөт байгаа ингэж яг зүудэндээ бүр ингэж тэрвэрлдэл өөлж мөлөөл амар санаж байна л тэ. Таныг амар санддаг шүү гэдэг. Амар тиймэрхүү юмнууд болд шүү Эсвэл ингээд хаяа нэг хүний өгцөн байна гэдэг юм. Эсвэл зүгээр хаяа зүгээр утгагүй юм утгагүй. Жин гэж үздэг. Тэр юу нэг хэрдэг те. Тэр унжин гэж үздэг те нэг хонгоцоос ингээд үсэрдэг шүү дээ шүртэй. Тэмтэй адилхан мэддэг гэсэн. Гэхдээ тэгтээ яг тэр унжааг чөлөөт онолтоо. Яг тэр ингээд яг унжааг хизээч авч чадахгүй шүү дээ. Хаста яг яг газар дээр бэлцэх шахаа юм. Яг тэр хизээч авч Тэрийг тэгээд байшаагаас өсрүүл авч болно шүү дээ гэж яах. <laughs> Яг гоо тэгээд өхөн л дээ. Цааш ийс ирэхгүй шүү дээ. Тэрнээсээ бас ирэхгүй шүү дээ. Тэр нэг нөгөө нэг бага ахт нэг амар Есүс шүтдэг охтууд Монголд хороол мороолд үлдээ 9 давхраас нэг хоёр охин бид нар угаасаа өөхөд деваачнд очно очно гэд хоёр охин хөтөлцөөд 9 давхраас өсөрчсэн санджина. Тийм. Тийм болж өсвөр Есүст амар итгэдэг заяа. Тэгээ угаасаа бид нар өсөн ч деваачнд очно гэд дахиад угаалгацсан байдаг шээс тий. Гэтэ итгэж байгаа юм чи тий явсан ч юм бэл. Яг нөө лалынхан шиг байгаа шүү тий. Бас лалынхан ч бас тийм байдаг шүү тий. Би бас ингээд яг өөрийгөө дэлбэлчих юм бол очоод яваач л гоё хүүхнүүдтэй. Би уусаа тэгдэг гэсэн мөрөө мангар олон хүүхд Чамд яа. Тийм байв л яг. Тийм байв яг. This is the end дээр гардаг шиг. Мөрөдлийн юм байдаг л яг. Итгээд тэр нь итгээд тэрийг хүлээцэн хэлж нэ тийшээ очихоос өөр. Яах вэ гэж юм яриад юм. Тийм бах өө. Мэдхгүй шүү дээ. Манайд одоо яг яг одоо энэ энэ би эндээ байгаа юм чи одоо. Бас бодож байгаа юмтаас яг адилхан төвшөнд өгөх хэрэгтэй. Бүх юмыг яах вэ яриад байлаа хэцүү байд юм аа. Гэтэ өө зүгээр нөө нэг яг мэдүүлээ зүгээр яг ингээд юунууд байл яг. Шекспирийн нөгөө нэг тийм үг байд шүү дээ. Аа. Тэ? Угаасаа одоо яг амьдрал бол угаасаа тайз хүн болгоно нэг жүжигч ингээд хүн болгонд л ер нь яг нэг тодорхой хэмжээнд жүжиг шааж идэг. Тэр ер нь жоохон үнэн баха. Өөр өөрийнхөө амьдрал яг гол. Хүн болгонтой харьцахтаа бид нэр ингээд жоохон арай жоохон жоохон жоохон өөр өгдөг шүү дээ тий. Одоо чинь наавтайгаа харьцахтаа өөр, найзтайгаа харьцахтаа өөр тий. Найзууд найз охин нэг найзуудтайгаа харьцах хүртэл өөр өгдөг шүү дээ тий. Тэр найзтайгаа би тэгж харьцсан, найзтайгаа ингэж харьцсан. Би явахлаар амар сонирм байгаа гэдэг. Тэгэхээр би яг ер нь хин юм бэ? Тий. Би яг би яг аль нь юм бэ тий. Яг бүгдэнтэй нэг өөр ихээр байдаг юм. Тийм өөр ч үсэн яг өөр. Байдаг. Тэгвэл тийм хүмүүс чинь гэтээ яг нөгөө нэг нийгэмд яг галзуу гэж үнэлэгдэх ч юм бэлээ. Тэг галзуугийн хүмүүсийг зүгээр яг гой өөрөөхөөр байдаг бол яана гэж боддоч та. Өөрөөхөөр байна гэхээр та нар одоо та нар одоо яг өөрөөхөөр байна уу? Үгүй шүү дээ. Өөрөөхөөр байвал бүр солиорох гэж шүү. Аа <laughs> тэгээ. Галзуугийн имлэгт очсон. Бариад байгаа юм уу те. Үгүй би ч биш шүү. Та ич зүр юм. Нийгэм Аа нийгэм дөө. Томорол бариад. Зол өмсмөргүй л бай. 100 мундаа. Э, чөлөөтэй тэгэл. Бүх юм чөлөөтэй. Явчих юм байна. Нөө хүссэн хүссэн газар очив хэвтэл гэсэн. Яг яг сүл сүл машин таазгүй юм байна. Тэгээ тэгвэл бороо ороод ш дээрээс. Хаяа бороо ордог. Зарим таазгүй зарим таазтай. Ертөнцөөс ирж байгаа бүх мэдрэмжийг юм хүлээж авдаг. Бороод нэг норж хэвтэл. Салхи шуурганд хэвтэл. Гэр Яаж байгаад гівтэл гівтэл шүү. Бүх юмыг ер нь хүн яг өөрийнхөө л үүсэх хэрэгтэй баг тэ. Эхлээд ер нь ямар нэг юм хуцгаасаа өмнө гэж аахгүй. Хуцгаасаа өмнө та нар. Би бол ихтэй амар их юм хуцдаг л та гэж аахгүй. Гэтэ яг тэ хүн болгоо ингээл өөрийнхөө л мэдж тэ. Өөрийнхөө л амьдралын одоо тэ Дота дээр эхлэлийг л XP авдаг шүү дээ. Тэм шиг л байгаа шүү дээ. Манайд бол яг өөртөө хараа. Тэ та нар хит өөрөөр хараа, буруу өөрөөр алцсан хүмүүс байдаг. Тэр яг өөрийнхөө өөрөө гэж мэдээд яг өөрөөрөө явдаг хүмүүс гэж. Тэрийгээ бүр босд хүмүүс тулгадаг уу? Тэр чинь яг хүний эрхэн талж байгаа. Би угаасаа ийм. Яг яг яг нэг нэг ингэж бодоод үзэнгөө туйлгүй байсан ч гэсэн яг нэг юмар хязгаарлагдаад байгаа зү тий. Хүний тий хүний. Юу нь бол тэгэл даалт авах юм. Нийтлээд тий яа яа. Хүүхдээш сургуульд сурахгүй бай. Харин тий юу нь ягаад яг яг нэг юм систем шаацсан байгаа. Тэгвэл ямар хүн болох юм хараа. Ингээ тэгвэл нийгмээс салж байна. Гэхдээ дараа нь тэг ад үз. Хослуулалаа. Вов дээр дуал тайланд авдаг шүү дээ. Хослуулж л болох. Хослуулах нь гэхдээ угаасаа нийгмээсээ болж хүчээр хослуулж байна. Бүх зүйл өсгөх амар хэцүү байна. Гэхдээ бата. Хэцүү юу? Яг чи яг төрүүлж өсөж чамд зөвлөгөө өгөөрэй за. Яасан уу чи хүүхдээ одоо ингээд зүгээр цав цагаан цааслах гэсэн үг шүү дээ. Яг Тэгээ шин шив шинхэн дэвтэр те. Миний гол тэгэл миний дэвтэр бол аашахгүй бүүн бомоо зурцсан те. Муухай бичиг мичигтэй аашах. Үзүүлбэргүй л ганда. Тэгээ тэнгуут бас амар юу болчих те. Зож үлч те. Одоо ингээ хүмүүс бас хитрхээ хүүхдээс iPad, iPad ингээл одоо те болохгүй болохгүй гэдэг те. Тэгээ тэгж байгаа ч гэсэн одоо ингээ дэлхий тахнаас бас хоцорчих юм шиг те. Босод одоо жишээ нэг Америкт байгаа нэг хүүхд хүүхд ингээ iPad-ыг бүр төгс эзэмшээ те. Аа дараа нь зарим технологийн юмнаас бол нэг хорих бас юм яах. Тэрэн дээр бүр амар хортой биш л бол те. Нэг жоохон хязгаартай ч гэсэн тэгэл ер нь хитрхи бас. Гэтэ одоо бас хитрээд байгаа л да яалч манайд өөрсдөө ч гэсэн те ингээл би ингээл ямар ч утгагүй ингээл нэг цаг зүгээр ингээл инстаграм ингээл бусад хүмүүсийн амьдралыг те тэдний яаж яхад амьдрал нь ч баг биш шүү дээ зүгээр өөртөө амьдралыг арай гоёор харуулж байгаа шүү те яг бодит байдлаас илүү янз жансалал эффект нэмж юм нэл те Амьдралынхаа дандаа гоё хэсгүүдийг харуулаа л те. Гидсэн өвдтөө те. Ингээ цацаг алж байгаа хэсгийг бол харуулахгүй шүү те. Дандаа нэг гоё хэсгийг харуулж байгаа шүү те. Facebook-ийн оны төгсгөлөөр гарч ирдэг аз жаргалтай зургууд ч юм. Яг хүмүүс бас бусад хүмүүсийг яг хитрхи амар гоё амьдралтай гэж бодоод өөрийнхөө амьдралыг бас нэг голох гээд байдаг тийм бас байдаг шүү. Ялангуяа охтуудад. Ингээд бусад охтуудтай өөрийгөө амар харьцуулдаг. Тэгээ ер нь бол харьцуулах хэрэггүй хүн болго өөрийнхөө замаар явж байгаа. Тэгээ бас хүн болго эрхчлөөтэй байх хэрэгтэй. Гэтэ тэр өөрийнхөө эрхчлөөг бусдын эрхчлөөнд хадгалах хэрэггүй те. Яг буйнийхээ эрхчлөөг яг хүндэтгэл явуучих болж байгаа юм шүү те. Эхэнд гэж. Тэгэхгүй одоо манай яг юу бол яг юм нийгэм бол яг тийм яг миний яг Америктэй харьцуулахад бол ерөөсөө эрхчлөө нь бол яг одоо жишээ хуваар зүр 100 100%-аас хэдэн хувь мөн гэж бодох юм бол те бага байгаа тахгүй. Юуны зүр одоо бид нар яг хаа сонгол өгөх хэрэгчлээтэй л дээ те. Гэтэл ил дал дарамт марамт те яг чөлөөт яг л чөлөөтэй бол чадаагүй л байгаа. Чөлөөт одоо юу гэдэг чинь те. Бүх юмараа чөлөөтэй. Хүн дөнгөж төрөөл төрөөл тэгээ шууд за би ингэмээр байна гэл. Тэ ер нь өөрсдөг ер нь зүгээр видео тоглоомны л нэг тийм тоглогч гэдээ бодсон баг амар юм биш үү те. <laughs> Тэгвэл баг нэг нөх амар хүлээж авахгүй юм шиг хүн дээр те өөрийгөө. Маш их юм те. Ер нь зүгээр чигтэй яг зүгээр л яг график нь амар сайн бүр ингээл тэгээ бүх юм нь яг чөлөөтэй энэ амьдралд бол юу ч хийсэн те одоо ингээл шууд шийдэл за за би ерөөсөө одоо нэг тийм болмоор ингээл шийдэл хүн ивэл тэгэл болохгүй юм байхгүй штэ тийм болохоор яг л бүр амар чөлөөтэй талбар шаттай чөлөөтэй талбар аашгүй гинт ураараа дээр үех шиг ангаараа готлын үлдэр шаахгүй те. <laughs> Одоо л жиг тэр нь их сайхан юм да. Арчсан хувьсгалын. Гэтэл бас яг яг арчсан ус бол бас арай л болоогүй л юм шиг санагдаж. Юу юу ч мэдгүй. Коммунист хэсэг шүү. Тэгтээ өмнөх нийгмэр байсан бол тэгээд ингэ байж байгаа юм болов. Хойц солонгос шиг шааж байгаа шүү хамгийн сайн да. Хойд солонгос өөр чин социалист орн чи юу лээ? Тэгээ одоо одоо хүртэл байгаа. Вьетнам. Вьетнам ч юм уу социалист тест. Яг тийм тийм. Норвег гэдэг чинь социалист гэдэг чинь ер нь улсаас ер нь бүх юм л даадаг. Тэгээ сургал сургуул моргуул эмчилгээ бүх юм нь улсаас яадаг тэр социалист нийгмийн тэр нэг дээр нөгөө хүмүүс нь сайн мундаг хүмүүс идэв юм шиг юм уу. Зүгээр л хүмүүс шүү дээ. Хүмүүс ч хат. Тэр чинь амар боогдмол болчихж байгаа шүү дээ. Харин тийм. Хойд солонгост одоо зүгээр нэг үйлдвэр зүгээр ганцхан имэйл өгдөг гэж байхгүй юу? хүн болгоо одоо нэг имэйл өөрийн гэсэн имэйлтэй гэж болдог шүү дээ. Тэгэхэд бол үйлдвэрт нь ганцхан имэйл хаяг шаарддаг тий. Одоо тэгээ өөр хүнтэй имэйл бичгээр бол зөвхөн нэг 40 хэдэн үнтэй нэг юм хувааж бит тэ. Одоо ямар ч тийм одоо хувийн юм гэж баг байхгүй. Хувь хүнийг мартаал нийгмийнхаа төлөө шаацсан тэ. Яг нөө энэ юм бүх юм чөлөөтэй л байх хэрэгтэй юм шиг л л дээ. Яг нөө нэг хэрэгцээг өөртөө нөхөл зах зээлийн юм чөлөөтэй. Хил болчихоо гэж шахахгүй. Урттай тусч шүү. Тэгш тэр үед чинь яг Америк Америк те жаз хөгжим яг Монгол улс яг амар дэлгэрж исэн гэж аахгүй юу. Нөө болдог яриад идэж те дийлээ бах. Монголд яг нөө соёл эрдэнэ хамтлаг хамтлаг яг жаз хөгжим ингээд орж ирэл монголчууд яг жаз тоглож тоглох гэж үзээл те. Яг тэгжсэн чинь яг дээрэс нь өдрлгууд наачвал хөрөнгөтний нийгмийн юм уу те тэгээ шууд хорцсон гэсэн. Тэгэхээр тэгэхээр ингээд бүр амар цензуртэй сэтгэлгээний бүр яг те оюун санааны бүр боогтол байдалтай байгаа шүү дээ те. Одоо бол манайх бас яг бас яг бүрэн бас оюун санааны бас яг чөлөөтэй юмд очиагүй. Хүний яг потенциалыг яг бүрэн ашиглая гэж бодвол те. Монгол хүний потенциалыг тэгээ оюуны потенциалыг бүрэн яг ашиглая бүрэн одоо нээ гэж бодож ивэл сэтгэлгээний юу гэл яхах бүх одоо хүн юу ч гэсэн хамаагүй одоо хүүхдэн юм шиг л тий. Тийм. Зураа зураа тэгжсэн гээд юу ч тэгжсэн хамаагүй бас нэг нийгмийнхаа шаардлаганд дагуу ингээл нэг трийг бодсоор байгаа. Тэргээл ингээд сэтгэж идэг бол бас мангар тий. Энэ нэг бас нэг хэвийн юу юм шиг тий гэж хаа. Яг нэг л нэг л юм да тий эргэлдээд идэг гоо. Тийм. Тэггүй ингээд хүн дуус байнга шинжилэлт Аа тий тэгэл. Тэгтээ надад тэр нөгөө Playtime-ийн төсөл дээр үл ирлээ. За төл дараагаа. Хатын дараа. Тэр үл хийсүү гэм сенс харагдсан. Ямар үгсэн? Яв тэр өөрөө. Та нар юу гэж ингээд тэгэл нэг хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь. Амир нөгөө микрофон барьчаад нөгөө нэг нэвтрүүлгээс шууд дуусангууд шууд нэвтрүүлэг гарчсан шүү дээ. Тийм тийм тийм. Яг тэрэн дээр нь яс чинь. Плей тайм тоглолт. Сар хоёрыг хамтлагийн ганхуу ах уу? Улаанбаатар хотын нүүр зэрэг дүү. Үгүй ганхуу ах гэсэн нэг сар хоёрыг хамтлагийн. А за тэр ах өвчлөсөн. Батлуул даргын хэлсэн үг хэлсэн чинь амар магтаал юм шиг хэлж байгаа хгүй юу? Хин. Тэр ганхуу ах магтаал юм шиг хэлж байгаа Тэгсэн чи яг үндэ хэлсэн үг нь амар сониуг байсан. Юу хэлсэн лээ. Арай л баруун жижижээ гэж хэлсэн гэл юу гэлээ. Хин Батул дээр. Хэнийг битрийг. Залуусыг оо. Тэ ер нь залуус. Тэр нь амар гоё юм шиг баярлаа гэсэн. Тэгэхээр тийм тэгэхээр тэр бичлэг нь ээд юм болоо үзэх юмсан. Чи тэрийг танаас үү. Гэтэ арай л баруунцсан гэдэг бол тгээ үздэй яг яг тэгсэн байхгүй. Тэгсэн юм уу? Тий. Би сонсогч. Баруунцсан ч бол бүхэл юмараа бараг л баруунцсан л та. Өөртөө материалын юмараа. Материалын юмараа. Гэтэ барууны гэдэг юмыг болохоор Гэтэ баруунчгүй байгаа нь хөдөөний шагаад өглөө гэсэн. Яа тэр их тэгээ яг нөө зөвшөөрөхгүй юм байна. Зөвшөөрөх зөвшөөрөхгүй нь баг хамаагүй шүү дээ нэг үний те. Зүгээр л тэр чинь өөрөө өөрийнхөө ингэдэг нэг л урс одоо ингэ тэр нийт чих хандлаганд бол нэг те одоо мэдгүй. Нэг үний үзэл бодлоготой юм нөлөөл нөлөөлөх нь нөлөөлөлтөө. Япончууд яг амар баруунцсан шүү дээ. Японд л амар тий. Баруунцсан гэдэг нь шүү дээ. Барууны технологи те. Барууны одоо энэ бизнесийн одоо энэ юу хамгийн анх 1000 одоо нөө та нар Last Samurai-гийн киног үзчихсэн үү? Том Круз-ийн. Тэрний нөгөө нэг тэрэн дээр ч яг нөө Америкт төрж ирээд тэр үед нөгөө нэг ингээд одоо аймаг аймагаараа одоо монголоор бодох юм бол тэ аймаг аймагарын засаг дарганаар нь ингээд тэ хоорондоо дайтч маятай тэ өгцөн ерөөсө нэгдсэн захиргаа байхгүй. Тэгээд ингээд нөгөө эзэн хаан баг ямар ч хүчгүй одоо жишээ нь бид нэр Архангай аймагыг аймагийнхаа одоо ингээд тэ одоо бослог гаргацсан тэ шууд ингээд ерөнхийлөгчтэй одоо байлдаад байна л гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхэд бол яг тийм үед яг 1800 хэдэн онд ч үлээдэ Америкууд Америкууд баруун эргээс шууд Японд руу хурж ирээд номхон далгаар хурж ирэнгүүтээ шууд Америкийн шууд амар ус онгоцнууд нь буу мотой юм. Тэр үе чинь бүгд самуруу байсан шүү дээ. Японочууд чинь. Самуруу байсан болохоор юу гэсэн ингэдэг дарж чадахгүй байсан байхгүй тэр аймагуудтай нь байлдаж чадахгүй. Гэсэн чинь Америкууд хурж ирээд эзэн хантай нь гэрээ игээд та нар одоо та нарт ингэ зэргүүд чинь бэлтгэж өгөөд ингэ буу яа тий бид бас ингээд Европын бас өөр юмнууд Америкууд эзэн аа нэгэнд дэмжсэн юм лээ. Франц Францууд зүгээр бас нэг аймаг нэг дэмжсэн заяо. Тэгж жагаад тэр аймгийн аймагаар нь бүгдгийг нэгтгэж жагаад бас бооснолох гэж шагаад. Тэгээ бас амар иргэний аймаг болж исэн. Тэгэхээр яг нөө шууд барууны технологи оруулж ирэл самурайны юуг шууд халаал. Тэг чи монголчууд бараг тэр үед бараг 1800 онд ном сумтайгаа шаачсан. Тэ манжууд манжууд нь арай бас жоохон өхөр буу муутай шаажчих. Монголчууд нь ном савтайгаа шаацтай. Тэгсэн чинь Америкууд нь шууд юм юм уу нэг шүрстэг шүрстэг буу муу шааж болцтой. Их буу муу авчирсан. Цэргүүд нь тийм үтэй. Тэгээ хамгийн түрүүнд Япон Япон улс яг шууд эзэнт хөрөн болоод эзэн хаан амар хүчрхэг болоод эзэнт хөрөн болонгуудаа шууд барууны орон шиг шууд бусад улсуудаараа эзлэхээ шаацсан. Солонгос болонгос руу дайраад. Сурангуудаа сурангуудаа тийм барууны яг амар хүчрэг болгонгуудаа бусад сул байгаа орн солонгос те манж тэгэл манжуудыг ингээл ягаал тал талаас нь шагаал манжи чинь нураац юм л шүү дээ. Англичууд дайраад, францууд дайраад, японочууд дайраад бүгд тийм амар илүү зэвсэгтэй. Тэгээд японочууд бас юуны дэлхийн 2 дугаар дайны дараа дахиад амар баруун цэс гэсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайныг Америктэй байлцсан шүү дээ. Тэгээд Америкийн эсрэг амар хоорондоо тийм байжгаад яг яг нэг Японы самурай юунуудаагаа амар яадаг гэсэн. Тархи угаадаг гэсэн. Яг тэр нэг амар шууд зэргийн тийм бодлого явуулчих та тий. Шууд ялагдвал амиа оролж моролдог юм тий. Яг тиймэр байсан. Тэгэхээр дуртай. Тэмүүтэй яг Америкт ялгахдгүйгтаа яг Америкийн соёлыг дахиад амар аваад өөрсдийнхтэйгээ холиод тэгээ бүр одоо нэг юм сонио Тэгээ хараажуку мөкгүй гэлэг сонь сонь нэмдэд чинь Японы. Японд одоо амар технологи нь хөгжсөн мөртлөө бас нэг жоохон Америк маягийн чим шиг мөртлөө тий яг юм капиталист маягийн мөртлөө бас юу э, бас нэг амар Япон маягийн монголчуудыг тэгж жоохон хойлох хэрэгтэй хаа. Шууд бууса баруунчихгүй л баг л та. Яаж ч чадсан. Монголчууд ч жоо орсч байгаа шүү дээ. Орс тийм. Орсч л жоохон хятаджаал. <laughs> Хуршиж хуршижлээ. Хуршижүүлэн орж ирж. Гэтэ авах юм л авах хэрэгтэй те яг юунд сайн баг Америкт л надад нэг систем нуугийн сайн юм шиг санагдаж байна. Тэр зөвлөл бүх юм нь одоо зөвлөл хууль хэрэгцсэн юм уу те? Хууль мөл одоо нэг хүн одоо Монголд одоо нэг хүн ингээл те лагерийн байшингаа ямар тэр газрын дарагт алдчихлаа малччлаа гэх тийм хүн мэдээд ч те. Тийм штэ шууд иргэнийгээ амар хамгаалсан хууль амар сайтай. Шүүхэн амар шодрог. Шүүхөрөө одоо ерөнхийлөгч байгаа хүртэл шүүхтэж байна штэ. Одоо нэг буруу шийдвэр, хуулийн эсрэг шийдвэр гарах юм бол те та нарыг хуулийнхаа энд яатсан биз тэгээд яг хууль нь ингээд систем шиг тэг өөр өөрийгөө ингээд яг яадаг тийм юутай. Монгол данч тэг нөө шүүхэн яг юу шиг шахгүй. Хараат бос биш болохоор гэшээс. Нэгний хэн нэгний хараат байгаад болохоор тэгэл тэр хүнийхээ төлөөл. Тэ. Тэр бодохгүй маа. Шүүх энэ юу л яг хараат бос яг л тийм л байх хэрэгтэй. Гэтэ бас яг би бас сайн мэдэхгүй л дээ. Гэтэ тийм байгаад байгаа юм шиг санагдахгүй. Яг шодрог шодрог бас яг байхгүй юм шиг те нэг жижиг иргэнийгаа ерөөсө хамгаалахгүй те том компаниуд том олигархуудыг л хамгаалаад байгаа юм шиг. Бараг тийм болцсон. Яа дүүд олигарх мөнгө өгөөд. Эндийн тэрийг мөнгө мөнгийг чухалчлах биш яг хүний эрхийг л чухалчлах хэрэгтэй. Юм шиг ээ. Юу гэ? Аа бараг тий мөнгөөр бараг зөв хуулийг зүгээр л яагаад байгаа юм шүү тий Хуулийг гуйл болгоош. Яг зүгээр нэг мөнгөгүй айл айлын хөөхт бол зүгээр шорондоо амар орж марш шах тий. Монголыг амар шоронцож байгаа гэж их ярьж илээ. Тэш одоо баахан юу судлагдана гэж тий. Юу? Шүлийн хууль мөл гэдэг. Тэр чинь л явагдсан юм шүү. Аа, боловсруулах гэдэг аа. Одоо суулгах. Ерөнхийдөө цаа болиулчих юм шиг юм яриад байна. Бүгд төрсөд ямар сонир нөхрөө. Барьцгүй те. Ярьж байгаа хийж байгаа юм нь таригдл сулрна эсвэл тийх хичээлээд бол. Наадхаа битээ дуурах. Уурлаа шүү те. Аа. Яг нөгөө талын. Тэгээ эн чинь ингээ бид нэр ингээ өөрийгөө нэг хүнээс болоод ингээ те айдсаар өөрсдөө хязгаарлаж штэ. Чөлөөтэй ярьж. Чөлөөтэй шахах хэрэгтэй. Нүүдл аль болох чөлөөтэй энэ ярьж хүчин юм хийж юм мэд. Монгол комед. Хүмүүс л солиорж игнөө. Гэтэ фэйсбુક дээр бүр яг яг сөрөгчнийх нь хүмүүс ээж штэ. Дандаа элбэг төржиг муулдаг. Гэтэ бас яг яг хүн тэр чигтээ сайн эсвэл тэр чигтээ муу гэж байхгүй л тэ. Ямар ч юм. Сайнтай муутаалах. Сайн муу гэж юм байгаа юм. Гэтэ ер нь яг энэ яг хүний хүний эрхийг Монгол хүний эрхийг зөвөр. Тэ ер нь хүний эрхийг л ер нь жоохон дээдэлдэг болчих юм бол Монголын одоо энэ төр юм болгонд оролцдог. Хүний шийдэхтэй оюун санааны эрх чөлөө юм. Ер нь энийг зүгээр нэгэд өгчих юм бол Монгол улс ер нь арай амар хөгжих ба. Шин шин одоо компани ч юм уу те. Apple Apple-ыг бол тэгэл Steve Jobs анх ингээл төсөөлсөн л байсан байгаа шүү те. Монголд одоо жишээ нь Steve Jobs хэлсэн бол Apple гэдэг компаниг одоо те хийж чадах байсан үгүй те. Тэр хөө Америкт байсан болохоор тэнд түүнтэй те тийм боломж нь байсан. Яг тэр боломжуудын л нэг гэдэг ч хэрэгтэй. Тэгэд бол Монгол улс ер нь хөгжиж байх шүү. Ухаанаараа бол манайд бол нэлээ сэрэг ухаантай штэ. Бус бус юу юундаг бодвол бишсэн. Солонгос молонгос одоо тэг Япон Япон хүмүүсийг бодвол монголчууд хамаагүй хурдан сэтгэдэгтэй. Японч үдч бас ропч гэж. Тэг яг яг ропч гэж шатдаг гэсэн бүр нөгөө ганг штэ манай комеди ярддаг. Японд хэд Япончуудыг Монголд авчираад Тэгсэн чинь ингээд нөгөө хэд нэгэд майхангаа барь марь гэснээр хоорондоо хэрэлдэдсэн юм л та нар ч яагаад хэрэлдэт байгаа юм гэсэн чинь энэ хин майхангийнхаа зааврыг авчираагүй байна гэдэг. Чөө эн чи ингээл барьчих юм шүү гэж яаж иж байгаа юм барьсан шууд алга тачих машаа шаасан. Харин тийм яалаа маа. Юу сайн бүх юм ингээд номын дагуу шат гэсэн. Тэгээ тэгэхээр бүрэг робот ч тийм. Угийн тийм л хэл та. Нүүдэлч хүмүүс чинь тэгэл зүгээр лээ. Аа. Яаж л бол яаж. Тал нутаг шигэ. Тэгээ чөлөөтэй сэтгэн шүү дээ. За за колерсэн юм биш миний л подкаст болчих шиг боллоо гэж. За за тэгээ Японы хөгжим. Яг сургуулийн хүмүүс яг сурах хэрэгтэй юм байна. Яг бүгдийн сурч ижил хөгжимд орох юм шиг байна. Харин тийм би яг дижлэцтэй. Эхлээд яг нөө Дөрмүүдийн сурчаад тэгээд дараа нь яг тодорхой зүмчин гэдэг нэрийг зүучээд. Тий, тий. Тэд бас тэд нэр дэхтэй бас гой гой юм. Яг бүх одоо техник одоо юу гэдэг чинь тий. Тий. Одоо ингээл бүх баг одоо багчууд хэрэгтэй шүү дээ. Багч шиг яг бүх техникүүдээ сураад тэгж байгаа л дараа нь тэр дундаас одоо яаж хийх үү гэдэг холж хутгаад шин юм гаргаж ирэл тий. Хоёр хуучин юмыг холиол нэг шин юм гаргаж Одоо бүр шин бүр ойлгохгүй шин юм хий. Бүр хизээч байгаагүй. Аа байгаагүй юу? Том Йоркийн 18 өдрийн дуу шиг үү? Гэтэ би Том Йоркийг одоо шүтгэлцлээ. Би Монголоо шүтчих. Төөл хайлгаа шүтлээ. За тэгээ Монголоо шүтцгээе гэдэг шиг тийм. Хүн ер нь юу ч шүтсэн ер нь хамаагүй л дээ. Гэтэ тэгээ Монгол Монголын одоо яг урлагийн талаас бол амар их өвлүүлжтэй бит буссан юм юмнуудыг манай өвөг дээжсэн ингээ сайхан ингээ тий хөөми мөмиг бол ингээ байхгүй юмнаас ингээ байгаа болгоцсон байхгүй тий зохиогоод тий гаргаад ирцэн ш тий тэр арга техник уртын дууны одоо тий тэр ингээ техник бүх юм нарийн юм байгаа ш тий тэр бүх юм ингээ байхгүй байхад нь бий болгосон энэ юмыг бас шинэ барууны технологитой хайлаад байгаа ш тий модерн маягийн болгол сайн хөө яг тэгж хэлж өстэй Монголд ирчээд. Аа нэг ярьцлаган дээр яг тэгэж Монголын одоо өнөөгийн одоо тэ зал одоо хамтлаг тууштай юу гэж бодож байна гэсэн чинь. Энэ бол их гайгүй тэ гайгүй байгаа. Гэхдээ яг Монголынхаа суур нөө нэг язгуур урлагаас бас их амар авах юм их байгаа. Тэг тэрийг яг одооны шинэ одоо тэг гитар одоо яг технологитой. Тий. Тэр чинь бол яг нэг Тэр нь ямар ч тийм юм байхгүй л дээ гэж. За тэгэхээр өнөөдөртөө чи явлаа юу? Түмгүй явлаа. За за. За бай. Өнөөдөр нэг сайн болцсонгөө. За. Га. Аз би ч гэсэн хэдүүлээ ч гэсэн дуусах тий. Өнөөдөр хүслээ Colors Colors-ын гитар чаа. Гитар тоглолтгоно. Хүслээ. Хүслэн төгөлдөр Яам хүслийг стат тийм. Дижамо. Дижамо. Тергиали. Тергиали. Леном. Тугулдур. Тугулдуром. Тэргээд. А найна. Фламинго фичийн соёл гитарчин <laughs> мөөги мөөгийнхтэй нэг ярьсангүй. Тэгээд драмух тэгээ зэндэ манай зэндэ бол ерөөсөө оролцоогүй тэн цаан суусан. <laughs> Спектатор. Би л ер нь шалчих шивдээ. Хөгжимчин хүмүүс тэгээд угаасаа тэгээ угаасаа шалчгаалгүй шүү дээ. Бас тэгэл тэ. Хөгжмөрөө л өөрсдөө харуулах юм чи. Тийм ч тэгээ кодер самтлыг дэмжээрээ залуусаа Euroxт оо 8 сарын 23-нд явах гэж байгаа. 23 лөө. 23 жам тий бүтэн сайнд одоо явах нь байна. Тэгэхээр тэгэхээр танай альбом ч зарагдж байгаа лөө. Альбом зарагдж байгаа зарагдж зарж байгаа гэхдээ зарагдж байгааг нь мэдэхгүй байна гэж. Ер нь бол тэ газруу зарж байгаа те. Хаана ханаас хайфай хайфай гэж байна. Нэтээр авч болох юм анхыг бас гадаадаас сонсдог шүү дээ. Монгол залуучууд. iTunes ер нь интернет онлайн бүх дэлгүүрүүдээр зарагдж байна. За за. За тэгвэл iTunes-ээр хайгараа. Өнөөдөр хэдэн он байна? Аян тагтагт. Яаж чаах вэ? Кириллэр бичгүү. Шууд ирэл гарч ирэхүү. Гүү кириллэр бичихгүй зүгээр нэг галиглал бичдэг. Тэрүүгээр нь л бичдэг Хүмүүс одоо энийг хараа юу гэж бодож байгаа вэ? Урд нэг англ нэрээс хартна гэсэн. Өнөөдөр хитэн <laughs> өнөөдөр Өнөөдөр <laughs> За за. За бай жамх явлаа. <clears throat> За тэгэхээр колер самтлыгаа дэмжээрэй. Бид бүхэн дэмжиж байгаа. We support, Sakin support colors тэ. Хөхүүлэн дэмжиж байгаа. Би одоо микрофон тавьж байгаад одоо бүгдийг нь хөхөж өвнө. Хөхөж үдэн. Аашх тий. Цагаан сүүн цагаан. Тэгээ хүн чинь араас нь үддэг шүү дээ. Аашх тий. Таад яраас би боунд хадаг байж байгаад сүүн цацал өргөнө. За за тэгэхээр өнөөдөр бид бид бид байлаа баярлаа. Яаж бидний нэвтрүүлэг